O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allah'tan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد Alloh taologa hamd va sanolar, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar yog'ilsin. U zotga ergashgan jamiki mu'minlarga Allohning rahmatlari yog'ilsin. Butun insonlarni va jinlarni faqat o'zigagina ibodat qilish uchun yaratgan va ularni yaratibgina qo'ymasdan ibodatni qanday qilishni o'rgatishligi uchun payg'ambarlarni jo'natgan Alloh subhanahu va taologa o'zi bilgan adaticha hamd va sanolar bo'lsin. Va qiyomat kunigacha yashab o'tadigan barcha ummatga payg'ambar qilib jo'natilgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va u kishiga ihson bilan ergashgan barcha mujohid mujohidalarga, mu'min va mu'minalarga Alloh subhanahu va taoloning salovati va salomlari, rahmat va barakotlari bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Jundulloh ovozi radiomiz muxlislari. Sizlar bilan erta tongdan yana jumadan jumagacha dasturi orqali iymonlashishga muvaffaq bo'lganimizdan bag'oyat xursandman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz ahli iymon birodarlar, mu'min va mu'minalar va bir safda yelkama-yelka turib jang qilayotgan aka-ukalar. Alloh taolo bugungi juma tongini ham siz va bizga barakatli qilib bersin. Abbod birodar, mana bugungi juma dasturini ikkimiz olib borar ekanmiz. Bu dastur mobaynida muxlislarimizga xush kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Inshaalloh Alloh subhanahu va taoloning yordami bilan dastur mobaynida muxlislarga manzur bo'ladigan mavzularni qo'yib borishlikka harakat qilamiz. Demak, dasturni boshlar ekanmiz, har doimgidek avvaldan bir hadisni o'qib o'tamiz. Zero hadislar bizlarni bir nurli yo'lga boshlab turadi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi bunday deydilar: biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga u kishining Ufayr deb nomlangan bir eshagiga mingashib ketayotgan edik. Shu payt u kishi bunday dedilar: "Ey Muoz, Allohning bandalari ustidagi haqqini va bandalarining Alloh ustidagi haqqini bilasanmi?" Men Alloh va Rasuli birga chiroq deb javob berdim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning bandalari ustidagi haqqi unga hech narsani sherik keltirmay ibodat qilishlaridir. Bandalarning Alloh ustidagi haqqi esa Alloh taologa hech narsani shirk keltirmasdan ibodat qilgan bandalarni hech qachon azoblamasligidir. Shunda Muoz roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, insonlarni bundan xabardor qilib xursand qilaymi?" deb so'radi. "Yo'q, xabardor qilmang. Aks holda ular bunga suyanib xotirjam bo'lib qoladilar." dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Albatta, bu hadisni keltirishimizdan murod birinchi bo'lib Alloh subhanahu va taolo insonlarni yaratar ekan va jinlarni mukammal yaratar ekan. Yaratishdan maqsadi ham faqat o'zigagina ibodat qilishlikdir. Shuning uchun biz bu hadisni ta'kidlab o'tyapmiz. Mana bu hadisda juda bir sermazmun ma'nolarni bizga ifodalab beryapti. Bu yerda birinchi bo'lib bandalar nima qilishliklari, ya'ni hayot davomida, hayot jarayonida qanday yashashliklari kerak va kim uchun ibodat qilishlari kerak? Insonlar nima uchun kelgan? Ya'ni mana bu narsalarni bildirib qo'yishlik uchungina bu hadisni biz eslatib o'tyapmiz. Bundan tashqari Alloh subhanahu va taolo agar kimda kim Alloh taologa ibodat qilib, unga hech narsani sherik qilmasdan, u but sanamlar bo'lsin, xoh tog'utlar bo'lsin, xoh tog'u toshlar bo'lsin yoki farishtalar yoki jinlar yoki yulduzlar bo'lsin, xoh qabrlarni ichida yotgan o'liklar bo'lsin, farqi yo'q. Hech narsani sherik qilmagan holda faqat hanif bo'lgan holda, ya'ni toza e'tiqodlik bo'lgan holda ibodat qilishlari uchungina bu hadisni biz keltirib o'tamiz. Bundan tashqari yana biz bu hadisdan oladigan saboqimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ya'ni bu ta'limotni Muoz ibn Jabalga o'rgatgan vaqtlarda bu kishi xursandligidan juda insonlarni xursand qilaymi dedi. Ya'ni bu bizga juda katta baxt. Agar Alloh taolaga ibodat qiladigan bo'lsak, Alloh taologagina sig'inadigan bo'lsak, Alloh taolo bizni azoblamaydi ekan. Endi bunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedi? Bun bilan bashorat bermay turing, shunga suyanib qoladida amallardan to'xtab qoladi degan maqsadda bizga bu narsani tushuntirib berdi. Biz bu hadisni aytishdan maqsad asosiy tauhidni bayon qilib berishlik, ya'ni Alloh taolaga ibodat qilishlik va Alloh taolaga hech narsani sherik qilmaslik maqsadida aytdik. Alloh taolo ushbu hadisga muvofiq hayot kechirishni siz bizga nasib etsin. Barchangizga bugungi juma ayyomi muborak bo'lsin, qadrli dindoshlar.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 النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر قد زاد Sahobalar hayotidan Maysara radhiyallohu anhu yoshi keksayib qolganiga qaramay, Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ning bayrog'i ostida birlashib, u bilan birga Alloh yo'lida jihodga chiqdi. O'tgan hafta jamoatimizda ijroviy ishora bo'lib o'tdi. ba'zi yutuqlarimiz bor alhamdulillah. Hech kimga sir emas bu Mana kecha ham gaplashib keldik, biz mehmonlar kelgan taqriban haftasiga ta odam bor. Afg'onistondan keladi. Bayat berib ketyapti bizga shular. Afg'onistonda prezidentlik sayloviga qanday tayyorgarlik ko'rilmoqda? Avvalambor saylovga o'zlarini qo'ygan 11 kishidan bittasi o'zini saylovdan chiqardi. Bu amaldagi prezident Karzayning ukasi edi. Xo'p, saylovdan o'zingni chiqaribsan, ha indamay ketaver. Uyg'ur birodarlarimiz dasturlari davomida hamma odamni rozi qilish bu mumkin emas. Ne Muhammad al-Islom, ne Usama bin Laden, ne har qanday odam insonlarni atbolarini rozi qilib o'tishi bu mumkin emas. Muhlis minbari loyihasidan namoz o'qiganda, sahobalar bilan muomala qilganida, tijoratida, hamma holatida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bilinib-bilinib sunnatlari bor. Siyon bitiklarining davomi. Ularga endi keladigan bu podshohlari esa yahudiylardan chiqadigan Dajjal bo'lishi haqidagi suhbatlarimiz ham oldinroq o'tgan edi. Shayx Anvar Avlaqi darsliklardan G'alabaning 4-ma'nosi. Jihod yo'lidan qaytaradiganlarga qarshi g'alaba. Alloh yo'lida jihodga chiqar ekansiz, sizni Alloh yo'lidan qoldirishga harakat qiladiganlarga qarshi g'alaba qozonasiz. va nihoyat mintaqa va jahon xabarlari. عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد Maysara ibn Masruq al-Absi 6000 jangchidan iborat lashkarni Rum yeriga boshlab kirgan avvalgi musulmon qo'mondon. Mana hozir biz Makka da Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarliklari 3 yilligining avvalida turibmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Jibril alayhissalom vahiy olib tushdi. Astaizu billah fasda' bima tu'maru va a'rid anil mushrikin. Bas siz o'zingizga buyurilgan ishni, ya'ni haq dinga da'vat qilishni yuzaga chiqaring va mushriklardan yuz o'giring. Nabiy sallallohu alayhi va sallam da'vatning yangi marhalasi boshlangani maxfiy da'vatdan oshkor da'vatga o'tishlik vaqti kelganini bildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurilgan ishlarni amalga oshirishga oshiqdilar. 3 yillik maxfiy da'vatdan so'ng odamlarni Allohning diniga da'vat qilishni boshlab yubordilar. Qaysi arablarning jamoatini topsalar unga borardilar. Biror qabila bo'lsa, o'sha qabiladan Parvardigorlarning risolatlarini yetkazishlari uchun o'zlariga boshpana berish va himoya qilishni so'rardilar. Har yili taxminan 2 oy ichida arab qabilalari Okoz, Majanna zulmajoz kabi bozorlarda to'planardilar. Mollarni sotardilar va sotib olardilar. Majlislarda she'rlar o'qib, minbarlarda o'zlarining mardliklari va fazilatlari bilan faxrlanishar edi. Ashulachilar musiqa asboblari bilan kuy chalib, qo'shiq aytishar, raqsga tushib o'ynar va sharoblar ichishardi. Ularning bu mavsumlari nihoyalangach, haj marosimlarini bajarish uchun muqaddas yerlarga borardilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barcha arablar to'planadigan mana bu katta fursatni g'animat bilardilar. Har bir qabila to'g'risida so'rab surishtirar, manzillarga birma-bir borib, ularga da'vatlarini taklif qilardilar va ularga qavmlari yordamsiz tashlab qo'yganini eslatardilar. Ulardan Parvardigorning risolatini yetkazish uchun o'zlariga boshpana va yordam berishlikni so'rardilar. Buning evaziga ularga jannatni va'da qilardilar. Shunda ulardan ba'zilari Rasul alayhi salomga tili bilan azor berar, masxara qilib ustlardan kulishardi. Ba'zilari esa qo'li bilan azor berib, toshlar otishar yoki tuyalarga cho'p yoki shunga o'xshash narsa bilan niqtab bezovta qilishar, natijada tuya cho'chib qoqilib ketardi. Yana ba'zilari esa Bular kamchilikni tashkil qilardi, uzotni yumshoqlik bilan qaytarib yuborishardi. Rasul alayhi salom o'zlari yo'liqqan shuncha to'siqlarga qaramasdan da'vatlardan malollanmadilar, charchamadilar va bu yo'ldan voz kechmadilar. Ana shu mavsumlarning birida Abiz qabilasi ham oldi sotdi qilib hajni ado qilish uchun Minoga yetib borib, birinchi tosh otiladigan joyga kelib tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tuyalarda orqalariga suyuklilari Zayd ibn Horisani mingashtirgan hollarda ularning oldiga bordilar. Banu Abs qabilasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida oldin eshitishgan, lekin ko'rmagan edilar. Rasul Karim sallallohu alayhi va sallam ularning oldida to'xtab tushdilar. Ularga Allohning rahmatidan bashorat berib, alamlantiruvchi azobdan ogohlantirishni boshladilar. ularga islomning go'zalliklarini bayon qildilar. Qur'ondan muyassar bo'lgan miqdorda oyat o'qib berdilar. Ularga Quraysh uzotni yordamsiz tashlab qo'yganini eslatdilar. Parvardigorning risolatini ado etishlari uchun ularni boshpana berishga va ko'maklashishga chaqirdilar. Va agar bu chaqiriqqa ijobat etsalar, jannatni va'da qildilar. Shu qavm ichida Maysara ibn Masruq al-Absi bor edi. U qavmiga yuzlanib, Kelinglar ey qavmim, bu kishiga boshpana berib, yordam qo'lini cho'zaylik. Allohga qasamki, bu kishining so'zidan ko'ra nurli va adolatliroq so'zni oldin eshitmaganman, dedi. Shunda qavm ichidan bir kishi, "Bas qil ey Maysara, Allohga qasamki, bu kishi haqida qavmi sendan ko'ra yaxshiroq biladi. Agar bu odamda yaxshilik bo'lganda edi, uni tark etmagan, uni qabilalariga birma-bir borib yurishiga, ustiga ustak ularning ichidan o'zidan rozi bo'ladigan odam topolmay yuriladigan imtihonga tashlab qo'ymagan bo'lishardi, deb aytdi. Shunda boshqa odam uning gapini bo'lib, "Ha, to'g'ri aytayapti. U bilan ishing bo'lmasin, ey Maysara. Allohga qasamki, kimki bu odamni o'z qavmiga olib borsa, ularga katta yomonlikni olib borgan bo'ladi." dedi. Maysara Sizlarga Allohning nomi ila qasam ichamanki, bu kishining boshlagan ishi albatta zohir g'olib bo'ladi, hatto barcha joylarga yetib boradi. Nasihatimga quloq solinglar, unga boshpana berib yordam beringlar, deb aytdi. Rasul alayhi salom Maysaradan ajablanib unga yaqin bordilar. Maysara Rasul alayhi salomga Allohga qasamki, bundan oldin sizning so'zingizdan ko'ra chiroyliroq so'zni eshitmaganman. Sizning ishingizdan ko'ra adolatliroq biror ishga da'vat qilinmaganman, lekin o'zingiz ko'rib turganingizdek qavmim menga qarshi chiqmoqda. Albatta kishi qavmi bilandir, deb aytdi. Banu Abistan bo'lgan jamoat bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rtasida bo'lgan uchrashuvga taqriban 20 yil o'tib ketdi. Bu vaqt ichida Alloh o'z bandasiga yordam berdi va lashkariga quvvat ato qildi. Nabi sallallohu alayhi va sallamning ishlarini g'olib qildi. Zikr martabalarini sharq va g'arbda baland qilib qo'ydi. Makkani uzotga fath qilib, Qurayshni hukmlariga bo'ysundirib berdi. Hali musulmon bo'lmagan arab jamoatlari har joydan u zot sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida musulmon bo'lishga va u zotga eshitib itoat etishga bay'at berishlik uchun kelishdi. Mana shu jamoatlarning ichida Maysara ibn Masruq al-Absi ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldlariga borib, haq shahodatni aytdi va "Ey Rasululloh, meni tanidingizmi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Ha, tanidim. Minoda Xayf yaqinidagi joyda bo'lgan kishisan" dedilar. Maysara Allohga qasamki, ya Rasululloh, tuyangizni o'sha joyga cho'ktirganingizdan beri sizga ergashishlikka xariz bo'lib yurdim. Alloh mening islomimni kechikishligini iroda qilgan ekan. Ana shu kunda men bilan birga bo'lganlarning hammasi o'lib ketdi. Ular hozir qayerda yo Rasululloh deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Ularning musulmon bo'lmasdan o'lib ketganlari do'zaxdadir. Shunda Maysara yig'lab yubordi va Siz sababli do'zax o'tidan qutqarib qolgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin ya Rasululloh dedi. Ozgina o'tib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rafiqul A'loga yetishdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning xilofat davrida murtadlik fitnasi o't oldi. Ko'p arab qabilalari namoz o'qiymiz u lekin zakot bermaymiz deb chiqishdi. Bu kulfat musulmonlarga jiddiylashdi. g’amu alam qattiqlashdi. Usoma ibn Zaydning lashkari Rum tarafga chiqib ketish sababli murtadlar Madina bo'shab qolganidan foydalanib Rasul alayhissalomning shaharlarga hujum qilishidan musulmonlar xavfsirab qolishdi. Ba'zi sahobalar Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bilan gaplashib ko'rishdi. Ulardan namozini qabul etib, zakotni ularga lozim etmang, to ularning qalblariga iymon yaxshi o'rnashib olgunicha ularni o'z holiga qo'yib qo'ying, keyinchalik zakotni ham berib qolishar. Bu gapni eshitib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu jarohatlangan sher seskangani kabi seskanib tushdi va Allohga qasamki, namoz bilan zakotni ajratgan kimsaga qarshi jang qilaman. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni haq bilan jo'natgan zotga qasamki, Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'tab yurgan otning tushovini mendan man etsalar, albatta ular bilan jang qilaman. Hamma yoqni yoqib vayron qiluvchi fitna kunlarining birida Maysara ibn Masruq al-Absi radhiyallohu anhu Najdagi o'z diyoridan qavmining ko'pchilik nafari bilan birga murtadlar ko'radigan va ishtadgan joyga chiqib keldi. oldilariga semiz qo'ylar va ustlariga zakoti vojib bo'lgan turli xil mahsulotlar yuklangan eng qimmatli tuyalardan iborat zakot mollarini haydab chiqishdi. Shu holatda Hijoz yeri tomon yo'l olishdi. Pastlik va tepalik joylardan o'tib borishar edi. Qachon tepalikka ko'tarilsa takbir aytishar va qachon pastlikka tushsa tasbih aytishardi. Maysara Madinaga katta podani oldiga solib kirib keldi. Madina ko'chalari bu podalar bilan to'lib ketdi. Bu podani musulmonlarning baytul moli oldida cho'kkalatdi. Bu holatni ko'rib Madina ahli ko'p xursand bo'ldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bu zakotni havas ila qabul qildilar va Alloh sen va sening qavming mollariga baraka ato etsin va sizlarni jannat bilan mukofotlasin deb duo qildilar. So'ng Xolid ibn Validga ularga yaxshilik qilishni vasiyat qildilar. Shu kundan keyin Maysara ibn Masruq al-Absi bilan Allohning qilichi Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu molarning o'rtasida muhabbat rishtalari mustahkamlanib bordi. Maysara radhiyallohu anhu yoshi keksayib qolganiga qaramay Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ning bayrog'i ostida birlashib, u bilan birga Alloh yo'lida jihodga chiqdi. Urdunda bo'lib o'tgan Fahl ma'rakasida musulmonlarga imtihon qattiq keldi. va Rum lashkarining g'olib bo'lishiga ozgina qolgan edi. Dushman askarning ichidan yosh, ko'rinishi baquvvat va kuchli bo'lgan bir chavandoz yigit muborazaga, ya'ni yakkama-yakka olishuvga chaqirdi. Odamlar uning haybatidan qo'rqib qolishdi. Shunda keksayib qolgan Maysara ibn Masruq radhiyallahu anhu u bilan muboraza qilish uchun otilib chiqib kela boshladi. Shunda Xolid radhiyallahu anhu uni bu ishdan qaytarib, U bilan urushishga sening toqating yo'q. U kuchli, yosh, baquvat yigit. Sen esa juda qarib qolgansan, dedi. Maysara Xolidning gapiga quloq solmay, o'sha rum chavandozi tarafi yurib ketmoqchi bo'lib turganda, Xolid radhiyallohu anhu uni safga qaytarib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilishga bay'at berganmisan? Itoat qilib safinga qayt, deb buyruq berdi. Shu vaqt Rum chavandozi bilan muboraza qilishga musulmon yigitlardan biri chiqib keldi. o'rtalarida shiddatli jang ketdi va oxiri musulmon yigit Rum chavandozini o'ldirdi. Allohning hikmatini qarangki, bir kun kelib Maysara Alloh yo'lida g'ozi bo'lib, Rum yeriga 6000 muqotildan iborat bo'lgan lashkarni olib kirgan avvalgi musulmon qo'mondoni bo'lish uchun Alloh uni shu kunga saqlab qo'ygan ekan. Bu g'azotdan Allohning nusrati ila madad berilgan holda o'lja va g'animatlarni qo'lga kiritib qaytib keldi. Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi esa hafta davomida tinglagan kechki dasturlarimizni yodimizga olish uchun navbatni hafta nomiga beramiz. Джума. Помоги нам, Господь небес и земли, чтоб сажались мы... И когда она сказала, «О посланник Аллаха, Али прислал меня попросить тебя дать мне служанку». Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал своей дочери, «О, Фатима, указать ли мне на то, что будет лучше для тебя, чем служанка? Скажи слава Аллаху и хвала Ему». Слава Аллаху Великому. И она заплакала. И ушла, так как она поняла, что не должна была просить об этом, потому что у него самого не было слуги. Хотя он и заслуживал слуги больше, чем она. Он сказал ей, скажи, он сказал ей, будь благодарна Аллаху. Благодарна Аллаху и восхваляй Его. Субханаллахи ва Субхан Аллахи лазим. И она ушла. Вот таким был этот человек, живший в этом мире, но всегда думавший о следующем. Потому что Аллах не спаслал ему аят. shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar cheppa teng sizlar bilan qon Endi bunga olib javoblik qiling.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 E'tibor beringlar, bu jamoatni buzib tashlaydi, oilalarni buzib tashlaydi. Oila bu kichkina jamoat bo'lsa, shu katta-katta jamoatni yo'qotib yuboradi. Bu qaysi bu? Alloh taolo aytayaptiki, ijtanibu kaseeran minadh-dhon. Ko'p gumon qilishlardan mu'minlarga nisbatan ko'p yomon gumon qilishlar o'zini tiyinadi. yakshanba Jurnalni solqiningan son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni solqiningan son qilingan ko'p sonli lekin Muhammad sallallohu alayhi va sallamga biror musibat etsa Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga musibatdan chiqish yo'llarini bildirar edi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror ishda qiynalib qolsalar, Alloh subhanahu va taolo o'zi unga kenglik berar. Dushmanlari u kishiga qarshi biror hiyla nayrang boshlasalar, Alloh subhanahu va taolo dushmanlarning o'zlariga qilgan makr hiylalarini qaytarar edi. Albatta, jannat eshiklari qilichlar soyalari ostidadir. Shunda sochlari to'zigan bir kishi o'rnidan turib, "Ey Abu Musa, Sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu so'zlarini o'z qulog'ing bilan eshitdingmi? deb so'radi. Ha dedi Abu Musa. U kishi sheriklari oldiga borib, Assalomu alaykum dedi-da, qilichini sug'urib, qinini sindirib otib yubordi va dushman tomon chopib ketdi, toki shahid bo'lgunga qadar jang qildi. Yo'q, mana kelyapman. Sen majlis bo'layotganga qo'shni xonasida. buyoqqa yurdi qo'shni nacha niyoni olib kelyapti taqillatib uzr so'rab yigirma olti odam boshliq buni tanidingizmi deydi boshlig'im kimdan olib kelyapsan bu faloncha deyapti falon moshinani maydalagan bor ediku faloncha ukasi qidiruvda deyapti ana shu ular ham hayron biza deydi o'lib qidirib uxlamasdan deydi bularni ushlaymiz deydi badbaxt sudyalar deydi pulni olati bilan chiqaveradi sudyalarni so'kib ketsa bular dushanba Qaflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon so'ngra fotimiylar xilofat markazlari bo'lib kelgan so'ngra bu diyor fotimiylardan ayyubiylarga o'tgan edi ayyubiylar davrida Salohiddin Ayyubi boshchiligida bu diyor juda ham bir muhim vazifani o'tab berganki, islom diyorlarini salibiylar hujumlaridan difo qilishlik bilan muhim rol o'ynab kelgan. Ayyubiylardan so'ng esa mamluklar qo'liga bu diyor o'tib, mamluklarning bir qancha mashhur sultonlari mana shu yerda o'zlarini islom uchun mehnatlarini, qurbonliklarini ko'rsatishgandir. Ulardan Shayfuddin Qutuz rahimahulloh mo'g'illar bilan bo'lgan jangda ularga shikast berib, mo'g'illarni birinchi katta mag'lubiyatga uchratib, ularni mana shu yerdan orqaga chekintirishlikka muvaffaq bo'lgan edi. Seyshanba. Unutmaslar seni xotirda ul ulfaymonlaring bordur. nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur Amir bilan ketishga rozi bo'lmabdi. Men xazina va kitoblarni asrayman debdi. Ertasi kuni Fayzulla meni chaqirib, Frunze bilan Amir xazinasini ko'rib chiqishimni buyurdi. Frunze xazinachi va men birin-ketin 5-6 xonaga kirib chiqdik. Ularda taxminan 15-20 qopcha tillo tanga hamda katta hajmda shaklsiz quyma tillalar joylashgan edi. Boshqa xonalar xotinlarning yoqut va noyob toshlar bilan bezatilgan tilla taqinchoqlari zar, ton va kamdan kam uchraydigan qorako'l teridan ishlangan kiyim boshlar, shohona toj va qimmatbaho qilichlar bilan liq to'la edi. Qilichlar orasidan dastasiga brilliant va yoqut naqshlangani Frunzega juda yoqib qoldi. U qilishni 3 marta taqib ko'rib, yana joyiga qo'ydi. Bu Frunze ma'lumki, Qizil shaytonlarning kattasi Leninning O'rta Osiyoga yuborgan eng katta qo'mondoni bo'lgan edi. Çarşembe Andola, Andola, Andola Rahmana Savaşımız başladı, zafer dek sürecek ee, Islahının şartları yerine gelse inşallah Allah-u Teala'nın izni bilen sekin sekin kemçilikler, hatalar torlanıp gidiyor. Şimdi bu yakta bir iki narsa hem var. Biz bu iki nerseni hem e, düşündürüşümüz gerek. Biraderler indi her güruh de, her cemaat de, her cemiyet de, her hıl insanlar var. Hasaten bazı bir biraderlerimiz var, yaş biraderlerimiz. Bu biraderlerimizin tecrübesi yok. Tecrübesi bulmagene için hikmet kem buladı, ilim kem buladı. Şunu için bu biraderlerimiz bazı payt hani to'g'rilayman isloh qilaman deydi g'alati g'alati işler kıladılar. ya'ni payti bo'lmagan ishni payti kelmagan paytda aytadilar u to'g'ri bilgan narsa ham xato bo'lib qoladi ya'ni bir narsani men to'g'ri aytyapman deyishlik yetmas u to'g'ri ishni to'g'ri joyda to'g'ri vaqtda to'g'ri odamga aytishlik ham kerak payshanba jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli yetgan deb gumon qiladi da endi bee'tiborlikka mubtalo bo'ladi qarabsizki, uning holati yomon tarafga o'zgarib boradi. Shunday ekan, salohiyat hidoyat sabablariga amal qilishda davom etish, fasod, halokat va musibat sabablaridan ehtiyot bo'lish, Alloh subhanahu va taoladan doimo panoh so'rash, u zotga mutlaq muhtojlikni his etish bu vojib amallardandir. Allohdan qo'rqib to'kilgan ko'z yosh tomchisi va Alloh yo'lida to'kilgan qon tomchisidir. Alloh yo'lida bosilgan qadam izlari va Alloh farzlaridan bo'lgan bir farz amalni bajarish uchun tashlangan qadam izlari. Hasan Basri dedilar: ikki tomchi va ikki yutumdan suyumliroq narsa yo'q degani banda g'azabi kelgan paytda Alloh rizoligi uchun g'azabini yutishi, banda boshiga og'ir alamli musibat tushganda sabr qilib ichiga yutishi. Ochib olib qochammi? Alhamdulillah sumkachani olishga ulgurdim. Qo'lim tiqdim, sumka kelyapti qo'limga. Qochyapman, u ikkita birodarimiz oldinga ketib bo'lgan. Eng oxiriga men tushib qochyapman. orqamdan 3 metr masofada quvib kelyapti gay. Bir qarayapman, to'ppochasini olib, "Stoy, strilay" deyapti menga qarab. 2-3 marta shunaqa dedi shekilli. Endi to'g'ri qochmaganimda chap tomonim asfalt yo'lga, asfalt yo'ldan sakrab tez chapga qarab burilib ketdim. Domlan orasiga qorong'u joyga kirib ketdim. ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا Alloh uchun diningni deb hijrat qilding. Ummat birligini vojibligin bilding. Mazlumlarni xalos qilish uchun kelding. Endi agar fitnalansang ikkilanma. Birlasha olmay turgan ummatga bir qara. Ular uchun Robbimizdan nusrat so'ra. Ajrat olmay qoldi ko'plar oqdan qora, oq va qora o'rtasida ikkilanma. Ikkilangan har insonlar adashkaydir. Adashganlar bevafoga tutashkaydir. shayton esa ular bilan do'stlashgaydir. Ular botil aslo bunda ikkilanma. Ko'p insonlar bir maqsadda chiqib kelar. Kimlar maqsadidan qaytib, kimlar qolar. Imtihondir musulmonga bari bular. Niyating ham buzilmasin, ikkilanma. Ba'zilar bor do'stlarini tashlab qo'yar. Go'zal islomini botillarga bo'yar. Bilmadikni ular xiyonatma sevar. Haq do'stlaring xususida ikkilanma. Og'ir holda do'stlaringga yordam ko'rsat. Tashlab ketma qachon topganingda fursat. Birlasha olmay yurish bilan kelmas nusrat. Nusrat Alloh va'dasidir, ikkilanma. Birodar, bu she'rni qachon yozgansiz? Ba'zi bir birodarlarni ozgina Alloh taolo tomonidan imtihon kelib, fitnalanayotganini ko'rganimda shu siqilib shu she'rni yozgan edim shu vaqtda. Hmm. Ya'ni bu qalbida shubha uyg'onib qolgan birodarlarni ko'rib, ularni holatiga achinib yozgansiz avvalo shu ba'zi birodarlarda ko'rdik bo'lmag'ur gaplar ya'ni islomga zid bo'ladigan gaplarni eshitib ikkilanma deb to'g'ri yo'lda ketyapsan agar shariat bilan ketayotgan bo'lsang degan ma'noda bir yozgan edim shu vaqtlarda hmm, alloh rozi bo'lsin ikkilanib e, qalbida shubha uyg'ongan birodarlarimizga ham Alloh o'zi taskin bersin. Amin. Aytganingiz kelsin. Alloh taolo barchamizni o'zi haqda sobit qadam qilsin. Mana birodar seshanba kuni jamoatimizda ijroviy sho'ro bo'lib o'tdi. Keling hozir shu bo'lib o'tgan shurodan ba'zi lavhalarni tinglovchilarimizga eshitib o'tamiz. Marhamat. O'tgan jumadan bu jumagacha jamoatimiz rahbariyatida ijroviy shura ham bo'lib o'tdi. Bilimlar va boshqa a'zolar jamlanishi bahonasida doimgidek har bir tashkilotning ishlari qanday ketayotgani hamda yutuqlar bilan bir qatorda xizmatdagi yo'liqayotgan muammolarimiz haqida o'zaro iymonlashuv ham bo'lib o'tdi. Keling, ana shu suhbatning iymonlashuv qismidan yozib olingan gaplardan qisqacha lavha tinglaylik. Zero mas'ullarimizning dardi va o'yu fikri dinni oliy qilishi ekani bizni xursand qildi albatta. Amirimiz Usmon G'oziy hafizahulloh hamd va sanodan so'ng jumladan shunday dedilar. O'zimizni ko'rganimiz o'sha shorodan bu shorogacha <coughs> ko'p ishli bo'ldi jamoatda. Hammalar bilib turibsizlar kecha ham mana amir ma'rufga bordik birodarlar bilan o'tirdik imonlashdik bir muddat avval katta madrasaga bordik hammasi aytayotgan gapimiz biz partalarimizni yechmaganmiz hali degan gapni yetkazyapmiz biz partalarda yuribmiz hammani yana shu narsaga chaqirib qo'ymoqchimanki tinchlik bo'ldiku falon yo'q unaqa gap yo'q hozir hech narsa ma'lum emas harbiy odamlarmiz harbiy nizomiy jamoatmiz hamma o'sha jangiy holatdaligimizni his qilgan holda shunaqa ruhiyatda majlisda ham shunaqa o'tiraylik qayda yursak ham shuning uchun o'zi xalq bizga qarab turibdi bu holatda lekin asosiy masala muomala masalasi bo'lib qolyapti yaxshi muomala qilinglar ana o'sha ellik foiz tushgan ruhiyatni xalqimizni ruhiyatini shular muomala bilan ko'taringlar deb aytganmiz ruhiyatini eng katta xalqimizdan bo'layotgan shikoyat muomala masalasi. Ichiga Shamsiddin bo'limi kirib ketyapti, doktorlar kirib ketyapti buning ichiga. Ya'ni faqat o'sha bo'limi mas'ul emas, uni ijodidagilar ham shunaqa muomala qilyapti. Mana Shamsiddin degani 10 ta nafari bo'lsa, hammasini muomalasiga mana ichiga kirib ketyapti, mana shu gapni ichiga. Ba'zi yutuqlarimiz bor, alhamdulillah. hech kimga sir emas bu narsa. Mana kecha ham gaplashib keldik, biz mehmonlar kelgan taqriban haftasiga ikkita odam bor Afg'onistondan keladi. Bayat berib ketyapti bizga shular. Garchi biz loyiq bo'lmasa ham shu narsaga. Shuning aytmoqchiman, hali kelajagi ko'rinib turgan jamoatni haligi poydevori shu asoslarni o'zimizni isloh qilmasak, ertaga qiynalib qolamiz. Ya'ni biz hali idoraviy tartiblarni bir chiroyli qilib olmasak, ertaga qiynalib qolamiz. Alhamdulillah mana eski birodarlarimiz necha yildan beri birga yuribmiz Tushunamiz. qanaqa ish qilish kerak, nima qilish kerak. Yangilar bo'lsa noldan boshlab tushuntirib chiqishimiz kerak bo'ladi ular uchun. Endi shundoq ham muammo ko'p. Masalan, hozir qamoqxonadagilarni agar oladigan bo'lsak, qamoqxonaga to'g'risi bitta gap kam, ikkita gap ko'p bo'lib qolgan. Qamoqda o'tiribdi birodarlar. Bir yarimta gapni topib gapirib berishingiz kerak. Mana oldimga qamoqxonadan chiqib kelayotganlarda men so'rayapman. Nima muammo bor? Nima mushkulot bo'ldi? oxiri keyin nima nasihat bor deb so'rasam, hammasini gapi bor o'ziga yarasha. Bu yerda telefonda gaplashayotganlar qilayotgan muomalasi. Xullas o'sha faqat o'sha yaxshi muomalani talab qilganman xolosman. Oxirgi merali jangidan so'ng ba'zi birodarlarimiz yelkalariga mas'uliyat yuklangan holda sho'roda qatnashdilar. Faqatgina ana shu o'tgan janglarda bir xulosa deydimi yoki achinarli bir holat deydimi? Ko'pchiligimizda, xususan mas'ullarimizda bo'lgan narsa endi nima bo'larkin degan narsa paydo bo'lib qolgan. yoki <clears throat> hukumat nimadirkin, nima e'lon qilarkin degan narsa bu bizga yarashmaydigan narsa. Chunki biz maydonga chiqqan jamoamiz. Biz ey kufr, ey mushriklar, ey kofirlar biz manamiz. Salladi yo'qotgani chiqqanmiz. oxirigacha mana qonimiz jonimiz bergani chiqqanmiz kiming bo'lsa kelgin deb turib biz chaqirganmiz ularni ba'zi bir toifasini yoinki ba'zi bir davlatini bizlarga qarshi turishligi yoinki bir operatsion amaliyot o'tkazaman deyishligi bizni talvasaga solib qo'ymaslik kerak ikkilantirib qo'ymaslik kerak edi lekin shu narsa bo'lib qoldi bu endi sabablari hamma o'zidan oqtarsa bo'ladi yoinki bir ko'rayotgan bo'lsa birodarlarni ko'rinadiki, juda o'sha ummatni buzilishligi o'sha oxirgi zamonda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, orzu va baxillik deb aytgan ekanlar. Orzuyimiz ko'payib ketgan shekilli, juda ko'p o'zimizcha planlar yuborganmiz shekilli. Shuning uchun ko'proq yashashimiz kerakmi yoki ko'proq bir turishligimiz kerakmi bir mintaqada? shular sabab bo'ldi shekilli shu narsani ko'paytirib yubordik shuning uchun bizga faqat aqidamiz islomiy aqidamiz faqatgina alloh subhanava taolo bitgan narsagina bo'ladi boshqa narsa emas shunday ekan har qanday holat bo'lsin hammasiga tayyor bo'lishligimiz kerak ular hozir qilaman deyotgan bo'lsa biz ulardan oldin qilishni boshlaganmiz biz ulardan oldin maydonga tushib bo'lganmiz Biz ulardan ko'ra ularga harismiz, ularni yo'qotishlikka, ularni mana shunday hukumati bo'lsin yoki nizomi bo'lsin, ularni ishdan chiqarishlikka, ularni o'rniga biz o'zimiznikini tiklashlikka. Shuning uchun hammamizga, mas'ullarga tavsiyamiz shuki, o'rnak bo'laylik avvalo nafarlarimizga, jamoat a'zolariga. Mana shu narsalarda ikkilanishlik yoki tushkunlikka tushib olishlik bu narsalarni imkon boricha bo'lmasin yoki bo'ladigan bo'lsa ham hech bo'lmasa shu ko'rsatmaylik yoki sezdirib qo'ymaylik. Bu bilan nafarlar bilan gaplashsak, boshqa qilsak, ular aytadiki, bizga qarab turibdi. aytyaptiki birodarlar, mas'ullar tur bersalaring bo'ldi, deyapti. Shunga bir <coughs> e'tibor bersak degan narsa edi. Keyin hozir ko'p masalalar chiqyapti, masalan, husni xulq, chiroyli muomala qilishlik yoki o'sha e, ba'zi bir ishlardagi kamchiliklar bular hammasi insonni oladigan bo'lsa, holatlari har xil bo'lar ekan, ularga berilayotgan ishlar ham har xil bo'ladi. O'sha ishlarga qarab u o'zini holatini o'zgartirishligi kerak ekan. Chunki Umar roziyallohu anhu xalifa bo'lganlarida minbarga chiqib aytgan ekanlarki, birodarlar, men duo qilaman degan ekanlar. Sizlar amin deb turinglar. Aytgan ekanlarki, Allohumma inni ghalidun falayini ey Alloh taolam men qo'polman, qattiq qo'lman, mana sal yumshatgin degan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, ey Alloh taolo inni bakhilun Ey Alloh, men bakhilman. Meni bir saxovatli qilgin degan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, Allohumma inni zaifun faqawwini. Ey Alloh, men zaifman, meni kuchaytirgin degan ekanlar. Bu shunaqangi mas'uliyat shunday mas'uliyat bo'ladiki, odam ko'tara olmaydi uni. zaif bo'ladi, yoki ishlar kuchli bo'ladi, yoki xarakterlari, tabiatlari boshqa boshqa bo'ladi. U kelgandan keyin, berilgan ishni olgandan keyin o'shanga muvofiq endi u o'zini tabiatini, o'zini xulq-atvorini o'zgartirishlikka to'g'ri keladi. Shuning uchun bir bo'limda ishlasak, o'sha xulq bilan, o'sha e, tartib nizom bilan boshqa bo'limni boshqara olmaymiz. Yo'ki o'sha mm, xulqlar bilan, o'sha birodarlarga qilgan muomalalar bilan boshqa birodarlar bilan qila olmaymiz. Shuning uchun o'zimizni har doim ishlashga har doim o'zimiz ustimizda bir fikr yuritishlikka, izlanishlikka to'g'ri kelar ekan. Idoraviy ishlarimizda kamchiliklarimiz bor ekan. Qolganlarni ham ko'rsam, kamchiliklar shuki xomlik bor. Xomlik bor degani masalan bir odam <clears throat> endi biz bir bo'limga yetishtirib chiqarilmaymiz. Institutda o'qitilmaymiz yoki yani bizni xos tayyorlanmaydi, boshqa qilinmaydi. Endi o'shanga hech bo'lmasa biror bir bo'limga kirsa, u bo'limni tanish olishligi uchun o'zi haligi eng noldan boshlash kerak desa ham bo'ladi ekanda. Shu <clears throat> nima deydi? Narsalarda kamchiliklarimizni to'g'irlashligimiz kerak. Shola bir-birlarimiz haqqimizga duo qilaylik, ozgina bir, bir mana shu bir gunohkor tilimiz bilan bir birodarimiz haqqiga duo qiladigan bo'lsak, undan da bizdan da yaxshiroq bir zotlar, mahluqlar, farishtalar senga ham xuddi shunday bo'lsin deb duo qilib turishadi. Bu bilan biz o'zimizga duo olamiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo barchamizdan rozi bo'lsin. Yana bir nuqta haqida Ravoha birodarimiz jumladan shunday to'xtalib o'tdilar. Munafiqun surasida Alloh subhanahu va taolo bayon qilib kofirlar mushriklar tilidan la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yartaddu valillahi xazainus samawati val ard valakinnal munafiqina la ya'lamun ya'ni rasulni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning huzurida atrofida turgan kishilarga pul bermay qo'yinglar iqtisodiy qaram qilinglar hamma yo'lni kesib qo'yinglarda hatta yanfaddu atroflaridan ketib qolsin muhammadni atrofidan ketib qoladi degandan keyin alloh subhanahu va taolo valillahi xazainu samavati vel ard alloh subhanahu va taolo uchundir yeru osmon xazinasi bizni kofir mushriklar munofiq murtadlar hamma tarafdan qaram qilsin hamma tarafdan kessin iqtisodiy qaram qilsin lekin alloh subhanahu va taoloni qo'lida xazina alloh subhanahu va taoloni mulki borliq hammasi alloh taoloniki lekin Modomiki Alloh subhanahu va taoloning qo'lida ekan, hech kim bizni rizqimizdan, hech kim bizni iqtisodiy qaram qila olmaydi. Bir narsa qoladiki, demak, qandaydir ma'siyatlar bo'lishligi mumkin, qandaydir bir rizqni to'sadigan narsalar bo'lishligi tabiiy. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma'asi tusibuha. Ya'ni sizlar qilayotgan ma'siyat, ya'ni bu hadisdan iqtibos qilingan e, kalima, e, ya'ni sizlar qilayotgan ma'siyatlar to'sadi rizqni. Keyin ko'lamchilikda siz bu sizlar qilib turgan ma'siyatlar to'sadi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qildi. Chunki valillahi khazainus samawati wal ard. Yer osmonda xazinasi Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Mana Davlatul Islom fil Iroq va Sham e, Iroq Shomni davlat e'lon qilgan shu jamoatni holati. Bular ham hamma tarafidan kufr mushriklar mana shu nusayriylar nusayriylar undan tashqari boshqa e, raqobat qilgan jamoatlar iqtisodiy qalam qilyapti. Hamma tarafdan qalam qilyapti, lekin boyagi oyatdagi misol Iroqda bir neft bazani bular ishg'ol qilishgan 10 million dollar anaqa to'lab turadi. Davlat islom fil Arab va Nima uchun? Valillahi xazainis samawati wal Har san qishlikka harakat qilgan bu yoqdagi dushmanlari boshqalari, lekin Alloh subhanahu va taolo e, bularni mana oldinga intilishdi. ya'ni biz ko'rib turgan e, samarasini ko'rib turgan holat shu. Shuning uchun ishlarimizdagi bo'layotgan ma'siyatlar shunday iqtisodiy narsaga bog'lanayotgan bo'lishligi mumkin. Amr ma'ruf va nahiy munkar mas'uli isloh avval mas'ullardan boshlanishi haqida gapirib, shu yo'nalishda olib borayotgan faoliyatlari haqida ham to'xtalib o'tdilar. O'zimizni isloh qilaylik har bir o'rinda. Har bir holatda har bir qiladigan amalimizda o'zimizni nima qilishimiz kerak? boshqara bilishimiz kerak, o'zimizni nima yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Chunki hozirgi holatda Aşı bir oyni ichida ret o'tkazdikki maqsadimiz asosiy harakatdagi kompyuterlarni mp 4 hammasini tekshirildi ayniqsa mas'ul shaxslar jinoyatga jazo olmaydi deydigan fitnachilarga javob o'laroq mas'ullarga qo'llanilayotgan ta'zirlar to'g'risida ham gap ketdi shu o'rinda amirimiz munofiqlar jamoatimizga bunday davoni qila olmasliklari va bunga jamoatimizning mas'ul a'zolari avvaldan o'zlarini shariatga taslim qilgan misollarni tariximizdan juda ko'p ekanini eslatib o'tdilar. Kattalarga, mas'ullarga jazo yo'q. Faqat kichkinalar oladi-yu, falon-falon bo'ladi degan gap. Lekin u gapni to'g'riga paytda ham isbotini, haligi noto'g'riligini isbotini ko'rsatib qo'yganmiz. Dovud uyida kechqurun aljuma bo'lganda ko'pchilik o'tirganmiz endi, kechqurun bo'ladi. Shunda to'g'ri aka buyurdi nima jinoyatiga jinoyat qilib qo'yganlar jinoyatga jazosini olsin deganda o'shanda abbakir muftiy chiqdi darras bilan oddiy oddiy narsalar ijozat yo'q edi vanada kechqurun chiqishlik e, kunduz chiqishligiga musoga yurardi amir ma'ruf e, istixborot kimlardir yurishadi boshqalarga ijozat yo'q hattoki vanani bozoriga chiqishlik uchun biz kartochka qilib berganmiz e, nashriyotda unga qo'l qo'yib berardi aka tasdiqlab o'sha qog'oz bilan chiqardi Endi xullas yerda bejozat bozorga chiqib qo'yganlar bittadan jazo olishi boshlandi. Bittasi jazo nimaga chiqqansam, bu ishim bor edi. Jazo oldi. Keyin o'shanda yosinaga aytdiki, Amir sohib dedi, bu faqat dedi kambag'allarga ham ruschalab aytdi. Yo, nimalarga, boylarga ham bormi dedi jazo dedi. Achasi. Ha, keyin hamma jazo oladi dedi toriga. Xullas xulosda bir chekkadan urush boshlandi. Bittasi chiqdi, daryeganiga g'azab qildi-da, keyin u haligi qo'pol qilib aytganda sotishni boshladi mani ham chiqqan edi dedi nima bunga bermayapsizlar dedi uni turg'izishdi u darraga dedi ha palon chiqyapti tursin siz nimaga chiqyapti bozorda shu tablig'iylar kelgan edi mana shunga bir qiziqib chiqinman bir ijtimo bo'lgan bozor o'sha payt mana to'g'ri kelib qolgan ha darra hammasini urib bo'lgandan keyin xullas hamma o'tiribdi keyin abbakir muftiy o'zi aytdi qorisharib dedi man ham beijoza chiqib qolganman <laughs> nimaga chiqqan falon falon shapa siz ham yeysiz shappa turdi toriga o'zi abbakir muftiyni qo'lidan darrov olib abbakir muftiyni urgan xullas hammamiz yo shariat yo shahodat deb yashayapmiz alhamdulillah bu fikrni sig'dirmagan kishilarni katta oilamiz bo'lmish jamoatimiz ham sig'dirmay ular juftakni rostlayotganini ko'ramiz shuorodan esa 3 ta narsani xulosa qilib olishimiz mumkin bo'ldi birinchisi hammamiz dushmanning hiylasiga aldanib g'aflatda qolmaslik va kattaroq jangga tayyor turish ikkinchi Har birimiz katta-yu kichik, amr ma'ruf, har qanday qiyin holatda ham o'zaro muomalalarni go'zal va chiroyli qilsinlar. 3-chi, harakatimizda kim bo'lishidan qat'iy nazar, qilgan jinoyatiga jazo olsin yo olishga tayyor bo'lsin. Mana birodar ertaga Afg'onistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tarkan. Yana bu kufr hukumatlari o'zlarining kufrona hukmlarini surish uchun yana bir qandaydir kofir boshliqni saylamoqchi bolsa da Ha endi nima bo'lardi aka? Bularda hozir ana shu Afg'oniston xalqini ustiga ham yangi tog'ut keladi agar juda kelsa ham. Endi biz xohlaymizki bu yerda bu xalqlar ham uyg'onsin. Uyg'onsinda shu bilsin shu tog'utligini, shuni qilayotgan ishlari e, Alloh taoloning shariatiga muvofiq emasligini. Bizning maqsadimiz shu. Bundan boshqa nimamiz yo'q. Inshaalloh shunday ham bo'ladi deb o'ylaymiz. Hozir keling mana Yahyo Hikmatli ustozimiz shu xususda bir so'z yuritmoqchilar. dasturini davom ettiraylik. Mashalloh, yaxshi bo'lardi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli mu'min birodarlar. Ertaga shanba kuni Melodiy hisobda 5-aprelda Afg'onistonda prezidentlik va mahalliy hokimiyat saylovlari bo'ladigan. Shu munosabat ila siz muhtaram dindoshlarim bilan o'z shaxsiy kuzatuvlarimni o'rtoqlashmoqchi bo'ldim. Hozirda ko'plar saylovlar soxta, demokratiya degani bu bir o'yin. Oddiy xalq baribir hech nimani hal qilmaydi deb ayta oladilar u, lekin shuning isbot dalillarini siyosiy makr hiylalar aynan qanday amaliy qilinishini ayta olmaydilar. Bu taajjubli hol ham emas, chunki kufrning ko'pdan ko'p nozikdan nozik nayranglarini ilg'ab olish chandon oson bo'lmas ekan. Mana Afg'onistonda saylovoldi ma'rakasi 2 oy oldin boshlandi hamki, Afg'oniston xalqlari tillaridagi barcha kufr axborot vositalari saylovlar bu demokratiyaning tantanasi, sizning birgina ovozingiz ham vaziyatni o'zgartira oladi. Mana insonni qadrlaydigan qanday nizomni keltirganmiz, debon erta-yu kech, kunda kun mana o'z prezidentini xalqning o'zi saylayapti degan hangomani qo'yib keldilar. Bu galgi Afg'oniston prezidentlik sayloviga boshida 11 kishi o'z nomzodligini qo'ygan edi. Emishki, shu 11 kishidan kim prezident bo'lishi noma'lum buni faqat xalq saylov kunida, ya'ni ertaga hal qilar emish. Endi xalqning ra'y xohishiga biror bir muayyan nomzodning foydasiga ta'sir bo'lib qolmasin deb Karzaydan boshlab birorta ham mansabdor shaxs afg'on radio, televizion, gazeta va jurnallari hatto ishora ham berib qo'ymasinlar deb ko'p ta'kidladilar. Ammo shu orada shunday nozik-nozik makrlar qilindiki, nomzodlardan qaysinisini panada turgan jahon kufr kuchlari alla qachon saylab bo'lganlari kuzatuvchi kishiga ma'lum bo'lib qoldi yo'q. Shunday makrlardan biz kuzatganlar mana bular bo'ldi. Avvalambor saylovga o'zlarini qo'ygan 11 kishidan bittasi o'zini saylovdan chiqardi. Bu amaldagi prezident Karzayning ukasi edi. Xo'p, saylovdan o'zingni chiqaribsan, ha indamay ketaver. Yo'q, u saylovdan chetlana turib, o'zining saylovchilariga ovozlarini endi zalmay rasulga berishlarini ta'kidlab ketdi. Endi 11 ta nomzoddan 10 tasi qoldi. Demak, mamlakatdagi jami saylovchilarning ovozlari oldin 11 hissaga bo'lingan bo'lsa, har bir nomzodga bir hissadan bo'lib, chunki albatta shu 11 kishidan birortasiga bo'lmasin, biror bir toifa insonlar ovoz beradilar. Kimning hissasi ko'proq, kimniki kamroq, baribir mamlakatning jamiyki saylovchilar ovozi 11 taga bo'linishi muqarrar edi. Endi esa Zalmay Rasulga 2 hissa tushadigan bo'ldi. O'ziniki va Karzayni ukasiniki. Shu bilan Zalmay Rasul qolgan 9 ta nomzoddan bu oldi poygasida oldinroqqa o'tib qoldimi? Ikkinchidan, Zalmay Rasulga o'z hissasini bergan oddiy odam emasdi-da, amaldagi prezidentning ukasi edi. Bu bilan yaxshigina ishora bo'ldiki, akasi prezident Karzay prezidentligini kimga topshirmoqchiligi. Endi Karzayning ukasi zalmay rasulni o'zidan afzal bilibdimi? Demak, odamlar ham saylovda muhimroq nomzod deb bilishlari va unga o'z ovozlarini berishlari turgan gap. Bu bilan zalmay rasulga yana bir ortiqlik berildimi? 3-dan olamiy yahuda masonlikning karnaylari bo'lmiş BBC va Ozodlik radiolari saylov yaqinlashavergach shu 10 nomzoddan 3 tasini saylov oldi ma'rakasida oldinda ketyaptilar deb qo'yishsa bo'ladimi? Bular Zalmay Rasul, Abdulloh Abdulloh va yana bittasi. Demak, panadagi egalari bu gal kimni o'zlarining Afg'onistondagi navbatdagi malayi qilib tanlashganini shu uchovining orasidan qidiraverasiz. Endi shulardan qaysinisining nomini birinchi aytgan bo'lsalar, u mana shu odam bo'ladi. Bu ham kim bo'ldi? Yana Zalmay rasulning nomi bo'ldi. Qolgan ikkitasi faqat o'z tanlovlarini shularning ichiga yashirishlari uchun aralashtirib aytilgan bo'ladi. BBC va Ozodlik radiolariga nimaga sizlar bunday ta'sir ko'rsatdilaring agar deilsa, bular biz Afg'oniston radiolari emasmiz. Biz xalqaro radiolarimiz va xos Afg'oniston shu gapirayotgan emasmiz. Biz butun dunyoga gapiramiz. Xohlamasalar Afg'onistondagilar bizni eshitmasinlar, deydilar, qo'yadilar. Shu bilan saylovoldi ma'rakasida qaysi nomzodning foydasiga ovoz berishga ta'sir qila oladigan Afg'oniston radio televizionlaridan emas biz, biz tashqaridagi radiolarimiz. Shuning uchun biz erkinmiz. kimni xohlasa shuni gapiramiz deyshadida ularni o'zlarining qonunlari bo'yicha ham bir ushlab bo'lmaydi. Ammo sen agar chetdagi tashqaridagi radio bo'lsang, nimaga 10 yillab butun dunyoga shu jumladan Afg'onistonga ham eshitadigan qilib gapiryapsan. Demak, bu yerda ham seni muttasil eshitadigan tinglovchilar paydo bo'lib bo'lgan. Ana bu ularning yana bir makri ediki, biz hech qanday ta'sir ko'rsatmayapmiz. Biz Afg'oniston ichidagi radio emasmiz dedilar da ammo ishni qilib qo'ygan bo'ladilar. Shunday qilib insonlarning zehnida zalmay rasul oldinda ketyapti ekan, demak shunga ovoz berish kerak ekan degan ta'sirot hosil qildirib bo'lindi. To'rtinchidan Hirot viloyati farsi zabon xalq bo'lib, ular Abdulloh Abdullohning elektorati, ya'ni saylovchilari bo'ladilar. Zalmay Rasul shu viloyatga ham borib, Hirot shahrida o'quv yurtlarining talabalari va ustozlarini yana boshqa xalqni ham yig'ib o'ziga ovoz berishlarga chaqirdi. Buni u mamlakat saylov komissiyasining tashkil etishi bilangina qila oladi. Bu saylov oldi komissiyasi davlat idorasi bo'lib, shu davlatning kattasi hozircha Hamid Karzay vaholanki davlat idoralari biror bir nomzod tomonga yon bosishlari o'z kufriy qonunlarini buzish bo'ladi deb jar soladilar u, ammo amalda mana bunday ishni qilib qo'ydilar. Bu haqda Abdulloh Abdulloh Hirotga borib, fig'oni chiqib, dod voy solib keldi va e'lon qildiki, agar saylovda davlat tomonidan haromkorliklar qilinmasa, albatta men prezident etib saylanaman dedi. Agar men saylanmasam, bilinglarki, albatta taqallub bo'lgan, ya'ni soxtakorlik bo'lgan bu saylov demak bekordir deb hozirdan aytib qo'ydi. Bu bilan u saylovdan keyingi Afg'oniston ostiga mina qo'ydi, chunki uning orqasida tojik, o'zbek va turkman qavmlari bo'lib, ular Afg'oniston aholisining yarmini tashkil etadi. Shunday qilib Afg'onistonning yarim aholisi saylovdan keyin Abdullah Abdullohdan boshqa kim saylanib qolsa ham bu yangi prezidentga tonini teskari kiyib olsami? Shunday qilib, Alloh alam endi shu yangi prezident aynan zalmay rasul bo'lishiga mana bunday ishoralar bilan rosa harakat qildilar va panadagi egalariga aynan mana shu zalmay rasul Afg'onistonning endi prezidenti bo'lishiga tanlovlari tushgan ko'rinadi, yana Alloh biluvchiroqdir. Chunki uning saylanishiga xalqning zehnini rosa ustakorlik bilan tayyorlab keldilar. Biz shulardan bir nechta ishora belgilarini aytib o'tdik. Shuna qilib, kimning prezident deb saylanishini xalqning ra'yi xoyishi hal qiladi deishlarining cho'pchak ekanini mana ko'rib turgandirmiz. Aslida har bir davlatning rahbari panada turadigan jahon hukumatı deyilmiş olamiy yahudon masonlik tomonidan o'z kabinetlarida saylovlardan ancha oldin allaqachon hal qilib bo'linadi. Bo'lib ham Afg'onistondek jihod bo'layotgan mamlakatning prezidentini o'z xalqining rayiga kofirlar tashlab qo'yishlariga es hushi joyida inson ishona olarmikan? Qo'lida Qur'oni dinning qissati, qoyisi qilmoqdir Qur'onni oliy. ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'oni dinning izzati Doktor Abdulqodir ibn Abdulazizning Jihad tayyorligi haqida shariy asoslar nomli kitobidan ariya. Uqba ibn Amir roziyallohu anhu'nun Peygamber payg'ambar sallallohu alayhi sellemde rivoyat kılgan Bilanlaki kuch tayyorlash o'q etishdir. Muslim rivayeti degan hadismi uning dalildir. Buyruq uning farzligini ifodalashdan to'sadigan omil bo'lmasala farzlikni uqtiradi mazkur oyatning taqozosi bo'yicha tayyorlik qilish farz bo'lgan ekan uning bir turi bo'lgan harbiy ta'lim ilishmi farzlik o'rinda turadi sanani o'qbaning bu hadisning sharhisida mundoq degan oyatdagi kuch tayyorlashni o'q etish bilan tafsir qilgan hadis shuni tushuntirib berdiki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonasidagi kuch tayyorlash o'q etish bilan to'nilgan U mushriklar va bog'ilarga qurol etishni o'z ichiga oladi. Buningdan u qurollarni o'rganishning qonunli ekanligini bilib olg'ili bo'ladi. Chunki tayyorlik qilish o'q etishga odatlanish bilan bo'ladi. Yaxshi atalmagan odamni kuch tayyorladi degili bo'lmaydi. 3. alloh taoloni ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين agar ularning jihodga chiqish niyati bo'lsa albatta uningga tayyorlik qiladi lekin Alloh ularning chiqishini yoqtirmadi ularning dillariga o'rinliqni selib ularning irodasini sundirdi ularga uylarda qilib qolg'uchilar ya'ni ayollar kichik bolalar ojizlar bilan qilinglar deyildi degan so'zidir alloh taolo jihodga tayyorlik ko'rishni tarik etishni harbiy ta'lim ilishmi shu qatorda munofiqlarning sifatlaridan deb bayon qildi mana bu alloh taoloning dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi tayyorlanglar degan so'zidagi buyruqning farz ekanligini uni tark etishga nisbatan Allohning koyig'aligini kuchlantiradi bu yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buni so'zida ro'shalishidir kimki g'ozat qilmay g'azat qilishni ham pukmay o'lsa munofiqlikning bir supiti ustida o'ladi muslim rivoyati ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buni so'zidan ham oydinlashadi kimki o'q etishni o'ginib keyin uni davomlashtirmay tashlavatsa u bizdan emas yoki osiy bo'ldi muslim rivoyati imom navaviy mundoq deydi bu hadis o'q etishni o'ginib bo'lib tashlab qo'ygan kishiga qilingan qattiq tahdiddir agar bu tahdid o'q etishni o'rganib bo'lib, undan keyin unutib qolmasligi uchun mashqni davomlashtirib turmagan odamning haqida bo'lsa, bosh tili o'rganmagan odamning holi nima bo'lar? Yana boshqa dalillarmi bor bo'lib, gapni uzrab ketmasligi uchun yuqorqi dalillar bilan kupaylimiz Demak, harbiy ta'lim olish o'zra egillardan boshqa har qandoq musulmonga farz. Islom askarlari to'g'risida kitob yozgan ustoz Muhammad Shayd Xattob mundaq deydi: Har qandoq qurol ishlatilmaydigan uning hech qanday qimmati bo'lmaydi. Qurol ishlatishni yuqori darajada o'rganish uni to'liq ishlatishga elib boradi. Qurol ishlatishni yaxshi o'rgangan mujohidlar uni yaxshi ishlata oladi, ammo yaxshi o'rganmagan jangchi undan degandek foydalanmaydi. Ta'lim tarbiya ko'rgan kishi ko'rmagan kishining ustidan osonlik g'alaba qila oladi. Islomda ilgari arablar qurol ishlatishni o'rganadi lekin majburiy emas edi ularning ichidan o'zining qizg'inlik va xohish e'tibori bilan o'rganmaydiganlar bor edi islom dini kelib askariy ta'lim olishga buyurdi va uningga qiziqtirdi chunki jihod qurol ko'tara oladigan har qandoq odamning ustiga farzdir musulmonlarning hammasi allohning so'zining ustun bo'lishi uchun olloh yo'lida jihod qiladigan musulmonlar qo'shinidir o'q etishga turadigan nurg'un hadislar kelgan bo'lib uning bir qismi so'zlab o'tildi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan kimki o'q etishni o'ginib keyin uni davomlashtirmay yetsa, u bizdan emas imom ahmad rivoyati nurg'un imomlar va olimlarning cho'nglari qerib qolgandan keyinmi o'q etishni mashq qilib turadi imom ahmad ibn hambalmi mushularning qatoridan edi agar ulardan cheniqishning sababi to'g'riliq so'ralsa yoki ularga qilayotgan ishlardan kishilarning ajablanganligi ishora qilinsa ular savol so'rg'ichilarga va ajablanguvchilarga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mushu ulug' hadisi bilan javob berar edi biz mujahid kafir jihod ochimiz shariatni o'rnatishdir bizni g'oyamiz kitobulloh va sunnatga mahkam yepishib inshaalloh bu ummatga bizga bu bo'limiz biz mujohid kofirga jihod ochimiz shariatni o'rnatishdir bizni g'oyamiz kitobulloh va sunnatga mahkam yepishib inshaalloh bu ummatga qo'rg'on bo'limiz alloh bu ummatga qurg'on bo'limiz biz mujohid kofirg'a jihod ochimiz bu maqsadda ayrilgandir iniqsipimiz sahobalar hayotidan o'rnaklar ilib rasulullohni o'zimizga imom qilganmiz biz mujohid kofirga jihod ochimiz bu maqsadda ayrilgandir iniq sepimiz sahobalar hayotidan o'rnaklar ilib rasulullohni o'zimizga imom qilganmiz biz mujohid kafirga jihod ochimiz bu maqsadda ayrilgandir iliq sepimiz sahobalar hayotidan o'rnaklar edi rasulullohni o'zimizga imom qilganmiz rasulullohni o'zimizga imom qilganmiz biz mujohid kofirga jihod ochimiz inshaalloh har qadamda sabit turimiz yer yuzidan fitnalarni to'liq tugatib din bir Allohga qaytishga to'xtab qolmaymiz biz mujohid kofirga jihad ochimiz inshaalloh har qadamda sabit turimiz yer yüzüdən fitnələrini tonuq tügütüb Din bir Allahqa qaytqıca toxtab qalmaymiz Biz mücahid kafirğa cihad acimiz İnşaallah hər qədəmdə sabit durimiz Yer yüzüdən fitnələrini tonuq tügütüb bir Allohga qaytqicha to'xtab qolmaymiz din bir Allohga qaytqicha to'xtab qolmaymiz biz mujohid kofirga jihad qochimiz shariatni o'rnatishdir bizni g'oyimiz kitobulloh va sunnatga mahkam yebishib inshaalloh ummatga qurg'on bo'limiz inshaalloh bu ummatga qurg'on bo'limiz biz inshaalloh bu ummatga qo'rg'on bo'limiz inshaalloh bu ummatga qo'rg'on bo'limiz hozir so'z navbatini shahid birodarimiz hasan maqsumga beramiz Türkistan oğlanları, din İslam yollasları, cihat üçün atlanğan Allah'ın tulparları. Beşinci sabır kılışımız, hakikatke agiş küçülerinin aciz buluşu, hakikatke agiş küçülerinin kembıgal, iqtisodsiz, pulsiz bo'lishi, haqiqatga agash kuchlarning hili-mikrlari, chora-tadbirlarining kam bo'lishi, mana buningga sabr qilish kerak. Haqiqatga agash kuchlarning iqtisodining kam bo'lishi yo buning osmonda uchadigan nani xolis bombardimon qiladigan aeroplanlarning bo'lmasligi mana bu yo'llarga sabr qilishimiz kerak. Mana bu haqiqiy sabr qilish hisoblanadi. 5 biz bu haqiqatga agash kuchlarning ojiz bo'lishi va Alloh yig'lab turadigan bo'lishi bu agashga yo'lning to'g'ri va haqiqat ekanligining belgisi. Hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sen Allah'ı jıglaydıgan, etti bir gün keşte Allah'ı yalverdik Allah'ın üzerime. Sen şula bilen birgi bol. Yani sen hiyalında şu müşriklerinin kattılır kazgın davet kılsam, şula İslam'ı çinse, bizgi şuncuzla menfaati İslam'ı paydası yitemek edip, kalbini o tarafı mayil kıpkanma edip ayet-i kerimede mahsus bayan kılgan. küpparlar mana bu acizlarni, mana bu kambag'allarni so'rinidan kaydı çıkarıp, bizga alaydı bir meclis tayyorlasa, biz alaydi majlisda o'ltirsak, bular bilan birga o'ltirmaymiz degan talablarni sungan. Shu vaqtning o'zida bu oyat karima Allah Alloh taolo Muhammadur sallallahu aleyhi alayhi vasallamni acizlar bilan birga burish va Allohga devamlı yig'lab turadigan, yosh to'kadigan, g'arib, dili sunuq, mazlum insonlar bilan birga bo'lishni buyurgan. 6. As-sabr alal-amir o'tkazgan zulmlari, Amir tarafidan sodir bo'lgan kamchiliklar, xatoliklarga sabr qilish. Bu xatoliklarga sabr qilish. Biz deb bitib ketdik qarindoshlarimiz juz'iy xatoliklar sababidan biz nurg'unligan ziyonlarni keltirib chiqaramiz. Bir jamoatda amir yoki shura a'zosi jamoatdagi 200 yo 300 odamning 20-30 xil fikriga ra'yiga berib menish bu mumkin emas. Shuning uchun amir saylangan. Hem adamını razı kılış bu mümkün emez. Ne Muhammed el-İslam ne Usame bin Laden ne her kandak adam insanlarını etbalarını razı kılıp ütüşü bu mümkün emez. Bu her bir insanda üzüge layık ra'yi, üzüge layık fikir, üzüge layık tefekkür oludur. Dikim bu tefekkür yakşı olsa bunu cemaatlerimizde rehberlerimizge, emirlerimizge sunuşimiz gerek. Yolluşimiz gerek. Eğer makbul kürüp asa, febiha hava nimet biz ecreliyoruz. Eğer onu kubul köymese o yüzden işi. Allah'ın aldığı düz cevap verirdi. Lekin alımla Cihat meydanında, cihat sepede meyli bizden küçük komandan emirlerimiz bolsun, kat komandalarımız bolsun, ya baş emirlerimiz bolsun. Bulanın buyruklarına ve buladın sadır olan kemçilliklerine sabır kılış. Man Allah Teala'nın isbiru ve sabiru sabır kılanlar sabırda musabıklaşınlar degen ayet-i keriminin astığı kiridu deb bayan kılgan. Bu mening shaxsiy tizib olgan narsam emas. Bu tizilish tafsili Al-Umda fi i'dadil udda lil jihad fi sabilillah oyi Alloh yo'lidagi jihad tayyorligining shar'iy dalillari asoslari degan kitobda tafsili bayon qilingan. A'zolarning amir haqidagi majburiyatlari degan yerda. Shuning uchun biz amirdan sodir bo'lgan har qanday narsaga nasihat qilishimiz va uningga to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz bizning majburiyatimiz. Mayli oddiy kishi bo'lsin, mayli cho'ng kishi bo'lsin, mayli xatar qilib bo'lsin, nima bilan bo'lsin, nasihat qilishimiz, tushuntirishimiz biz uchun vojib. Nasihat qilish din nasihat kim uchun deganda payg'ambar sam tafsili bayon qilgan, Allohning kitobi, rasullarning hadisi buni qo'g'dash uchun va musulmonlarning rahbarlari uchun va musulmonlarning omlari uchun, avom kishilar uchun deb bayon qilingan. Shu nasihatimizni ayimasligimiz kerak. Nasihatlarimizni qo'shiqimizni saqlab turib, u nasihatni o'zaro deyishadigan bizda bir xil odat bor. Nasihatimizni ochiq oshkora ro'bro amirning yuziga yetkazmay, o'zaro unda qilsa bo'lamdi, bunda qilsa bo'lamdi, o'zaro bir atrofimizga ozgina yo'linadigan, tayinadigan hasilarni paydo qilib olib, eningdagi o'ttirg'i chiqiradigan. Bunda qilsak bo'lmaydi. sabr qilishimiz kerak. Nasihatlarimiz bo'lsa, yolg'iz holatida maxfi yuziga yetkizgunimiz afzal. Oshkor desak ham durus shariatda. Lekin afzal maxfi yetkazilsa, nasihat qilinsa bu yaxshi bo'ladi. Olimlar shunaq ko'rsatilgan bu narsa. Shu jihad maydonida amirlarimizdan ranjidigan, mana bundoq qiz bo'lamdi, bunda taqsim qiz bo'lamdi. Men bu xandak tuturman desam, bu xandak tut dedi. Men avtomatga amroq edim, men pika tutqizib qo'ydi. Ha, men 82 ni 75 va'di. Mana buning o'xshagan talaflarimizga va bu qo'mondonlarning emirlarini o'rinlashtirishlarga sabr qilishimiz kerak, birodarlar. Sa agar oxirda tu ashpazlik qil desa, ashpazlik qilishimiz kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisi bor, insonlarning eng yaxshisi o'zining etining shugunni tutib, qayanda Alloh akbar deb jihodga chaqiriq qilinsa, shu tarafga chopaman deb tayyor turadi. Agar oq qisabga qopirib qo'ysang, oq qisab turadi. Oldin qisabga qopirib qo'ysang, oldin qisab turadi. Chochlari chuvilgan, yuzlari tarat chiroyiga qarasang, oyda bir qatim yuzini yuvgandek emas. Mana mushundaq bir insonlar bor, mujohidlar bor. U sapning orasida, do'stlarning orasida obro'yi ham inovati yo'q. Agar biror odamga bir shafaat qilib, biror odamga biror foyda manfaat yetkizish gipini qilsa, uning gip hargiz elinmaydi. Agar biror narsaga ijozat so'z ijozat ham berilmaydi. Shunday g'arib insonlar bor sapning ichida, mana bu insonlarning ichidagi eng yaxshisi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ham mushundaq insonlarga xush bishorat bo'lsin degan. Shuning uchun biz ashpazlik e, qo'ysa ashpazlik, safti qo'ysa safda, oldin safda qo'ysa oldin safda qayaga o'rinlashtirsa shu yerda turish bu vojib. amirsiz bir boshsiz hech qanday narsa vujudga chiqmaydi birodarlar. Qancha yaxshi odam ko'p bo'lishidan qat'i nazar, bosh bo'lish bu vojib islom dinida. Hatto safarda bu ham bayon qilingan. Sizlarga ustozlaringiz yetkazgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun amirlarimizdan sodir bo'lgan kamchiliklarga sabr qilib, qo'siqimizga singdirib o'tsak, buning manfaati umumiy yetadi. Biz bunu da ijrolamiz. Lekin uni biz tutuk qilib turib, uni buni fitna qilib, kuruk o'zaro bir-birimiz bilan so'zishib o'ltirib, qilsak bir necha odamlarning kallasi kaydı, bir nechasi cihat meydanda ketib qoladi. Bir nechasi biz nusrat qilmasam, sunnatni ijro qilish uchun kelganmiz. Nusrat mana shunda adolatsizlik, gunoh masiyatlar nusrat tushamda. Biz nusrat degan taqvodonning ustiga tushadigan narsa bu. Biz shuning uchun farishta bo'lishimiz kerak. Mana mushunda da'vatlar shaklan to'g'ri toğra elib elip natijasi musulmonlarga Müslümanlığa va mag'lubiyat. Şunun uchun buni o'z beshidan o'tkazganlar olimlar ana hani shunda xulosalagan. Bugungi dasturimizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Yana bir qatim ko'rishgacha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qonisi qilmoqdir Qur'on diyali. Gözleydo şehadet Allah rızası. Gözleydo şehadet Allah rızası. Birodar, o'tgan juma dasturlarimizda e'dod to'g'risida dars olib borayotgandingiz. Hozir ana shu loyihada Abdurahmon abi o'zining Qur'on va sunnatdan bo'lgan javoblarini berib boradilar. Mana shu dasturga navbatni beraylikda, dasturni davom ettiraylik. Yaxshi bo'lardi, alhamdulillah. Inson dunyoga nima uchun kelgan? Uning asl vazifasi nima? Uning borar manzili qayer? Nimaga? Qanday amal qilsa, o'zi orzu qilgan maqsadiga yetishadi? Mana shu savol insonni hamisha qiynab kelgan. Faqatgina Alloh taolo o'z marhamati bilan bergan ilm sohiblari bu savolning javobini shunda ham ma'lum bir qisminigina bilur xolos. Zero قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ular aytdilar: Ey pok Parvardigor, biz faqat sen bildirgan narsalarnigina bilamiz. Albatta sen o'zing ilm va hikmat sohibisan. Muxlis minbari. Savol: Allohning bandalaridan bir banda sunnatdan qaytarishlikka haqqi bormi, yo'qmi? A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم برادرlar bugun darsimizda ko'p birodarlarimizdan kelgan bir savol bor. Savol shuki, Allohni bandalaridan bir banda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelgan sahih bir sunnatni band qilishlikka, ya'ni qaytarishlikka haqqi bormi yo'qmi? Inshaalloh bu savolni javobini berishlikka harakat qilamiz. Endi avvalan sunnat bilan aloqali kelgan ba'zi bir hadis shariflarni va ba'zi bir oyat-i avvalan o'qib chiqamiz. Alloh taala Qur'oni Karimda bizlarga shunday buyruq qilgan. Astagfiru billah va ma atakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Rasul sizlarga nimani barsa, sizlarga nimani o'rgatib qo'ysa, uni olinglar va u bilan amal qilinglar. Va sizlarni nimadan qaytarsa, o narsadan chitlaninglar, uzoq turinglar. Ana bu oyati karimada Allohu Taala payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bizga o'rgatgan sunnatlarini qattiq ushlayishimizni va bizga o'rgatgan ba'zi nahiylarni, haromlarni uzoq turishimizni Alloh taala Qur'oni Karimda bizlarga buyruq qilyapti. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bizga ko'rsatgan sunnatlar bilan amal qilishimizni Alloh taala bizlarga buyruq qilyapti. Yana ba'zi bir sahih hadisi shariflarda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday farmon qilganlar: "Faman iqtada bi fa huwa minni va man raghiba an sunnati falaysa minni." Kimki menga iqtido qilsa, menga tabi bo'lsa, o bandandir. Kimki benim sunnetimden chitlansa, kimki benim sunnetimni xohlamasa, sunnetimdan uzoq tursa, bosh tortsa, o bandan emas deganlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Yana bir boshqa hadis sharifda fa alaykum bi sunnati. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlarga benim sunnetim kerak deganlar. Ya'ni meni sunnatimni qattiq ushlanglar deganlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Yana boshqa bir hadis sharifda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga shu nasihat qilganlar: "Fala tujawiz sunnati" benim sunnatimni o'tib ketmagin, benim sunnatimni qo'ymagin" deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahabilerge qattiq-qattiq tanbih qilib koygenler. Ya'ni bu hadis shariflardan ham bizlarga ma'lum bo'lyaptiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlarini sunnatini qattiq ushlashimizni va muxolifat qilmayishimizni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni hamma sunnatlariga tobi bo'lishimiz kerak bo'lganini bizlarga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tanbih qilyapti, buyruq qilyapti. Shuning uchun bu oyat kelma va bu hadis shariflardan biz tushunamizki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni hamma sunnatlarni qattiq ushlashimiz kerak va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga hamma o'rinda tobi bo'lishimiz kerak. Endi bu yoqda bir savol bor. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sunnatlari juda ko'p, juda keyin sunnatlari bor. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni misol ovqatda sunnatlari, tashnaba kirganda, chikkanda sunnatlari, hamomga kirganda chiqqanda, uylanganda, jihad qilganda, haj qilganda, namoz o'qiganda, sahobilar bilan muomala qilganida, tijoratida, hamma holatida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bilnab-bilnab sunnatlari bor. Endi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bu sunnatlarini hammasiga mukammal tobi bo'lishimiz kerakmi? Bu sunnatlarning hammasini mukammal qilishimiz kerakmi? yoki qaysisini qilishimiz kerak, qaysisini qilmasamiz bo'ladi. Endi buni avval bir tafsilotli bir shaklda tushuntirishimiz kerak, bunlarni bayon qilishimiz kerak. Avvalan 4 mazhab olimi Hanafi, Shofi, Maliki va Hanbali mazhablarini usullarni jamlagan usuli fiqh kitoblarida bizlarga sunnatning xillarini va bunlarning hukmlarini bizlarga kitoblarda bayon qilingan. Biz inshaalloh ahli sunnatdan bo'lgan bu 4 mazhabni usuli fiqh bilan sunnati seniyaning payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sunnatini, qismlarini, tafsilotini inshaalloh bir ko'rib chiqamiz. Avvalan sunnat kalimasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sunnatlari ham qavli, ham fi'li hamda taqririy bo'lib 3 qism bo'ladi. Ham qavli, ham fi'li hamda taqriri bo'lib 3 qism bo'ladi. Bu sunnatlarga nafila, mustahab, tatavvu, ihson, fazilat, mandub nomlari ham berilgan. Ya'ni bunlarning hammasiga sunnat ham aytiladi. Usuli fiqh olimlari sunnat kalimasini bu nomlar bilan ham ishlatganlar. Va usuli fiqh olimlari sunnatni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sunnatlarini üç kısımga ajratib koygenler. Bunlardan birincisi sünnati muakkat, ikincisi sünnati gayr muakkat, uchinchisi sünnati zavait. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini alimler bu üç kısımga ecratip koygenler. Sünnet-i müekket, sünnet-i gayr müekket ve sünnet-i zavai. Sünnet-i müekket, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni doimiy qilishlikka harakat qildiklari, aksar holatlarida qilganlari va ba'zi ba'zi paytlarda qilmagan sunnatlariga aytiladi. Misal, bomdod namozini farzindan oldinki 2 rakat sunnat. Bomdod namozini farzidan oldinki 2 rakat sunnat. Bu sunnatu muakkad bo'lgan e, bir amaldir va yana misvoq ishlatishlik. Misvoq ishlatishlik ham payg'ambar sallallohu alayhi sellemden kelgan ta'kidli bir sunnatdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kelgan sunnatu muakkat bo'lgan bu amallarni biron kishi bu sunnatlardan birontasini mukammal qilmaydigan bo'lsa, misol bomdod namozini 2 rakat sunnatini agarki biron kishi mukammal qilmaydigan bo'lsa, shu kishi malomatlanadi. Shu kishini malomat qilsa bo'ladi. lekin shu kishi gunohkor bo'lmaydi. Unga biron jazo tarattub qilinmaydi. Ya'ni o kishi e, jazolantirilmaydi. Kerak dunyoda, keraksa oxiratda o kishiga jazo berilmaydi. Lekin o kishini bu sunnatni umuman qo'yganlari uchun malomat qilsa bo'ladi. Va ikkinchisi sunnatu g'ayr muakkad. Bu da payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ba'zi ba'zi paytlarda qilgan ekser halette kılmagan sünnetlerdir. Misal bittesi asır namazını evveldeki dört rekat sünnet. Yok ki peşin namazını aldıdaki dört rekat sünnet. Yok ki zuha namazı sünneti gayrı müekket bulgan amellerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlarını bazı bazı kılgenler, lakin ekser halatlerde kılmaganlar. Üçüncü kısım sünnetu zevaid. Sünnetu zevaidge adab va fazilat nomlari ham birgan. Bu sunnat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni axloqi ila aloqali, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zida odat bo'lib qolgan ba'zi bir fe'llari va harakatlaridir. Misal, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yeyib ichishlari, uyuqlayishlari, yuriyishlari, gapirishlari bu o'zlaridagi axloqlarida qilgan fe'llarga olimlar sunnati zavoid aytadilar. bu sunnatlarni tark qilgan kishilarga, bu sunnatlarni qo'ygan kishilarga jazo ham berilmas, malomat ham qilinmas. Agarki biron kishi qiladigan bo'lsa, fazilatdan bo'ladi. Agar qilmaydigan bo'lsa, bu kishilarga malomat ham qilinmaydi, biron narsa aytilmaydi. Ana olimlar shunday sunnatni 3 qismga ajratib qo'yganlar. Sunnati muakkad, sunnati g'ayr muakkad, sunnati zavoid. Oldin ham aytgandikki, sunnatni namlarında bittesi nafile, bittesi mandub, mustahab, tatavvu, ihsan va fazilat deb oldin ham nargi namlarni aytgandik. Ya'ni olimlarni fıkıh fiqh da etken bu tafsilotlarni, qismlarni agar yana bir eğer bo'lsak, olimlar agarki kişi kishi sunnat muakkatdan bo'lgan bir amalni mukammal qo'ydigan bo'lsa, uni malomat qilishni joiz bo'lganini Lekin biron gunohga kirmaydiganini va biron jazo bo'lmaydiganini bizlarga aytib qo'yganlardi. Lekin usuli fiqh olimlari, ya'ni 4 mazhab olimlari kitoblarida shunday bir narsani qo'shib qo'yganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelgan sunnatlarni ma'lum bir qismini qilib, ma'lum bir qismini qilmasdan turishlik bu joiz bo'lgan narsadir deganlar. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelgan hamma sunnatlarni mecburi qilishlik kerekmez digenler. deganlar. Agar qiladigan bo'lsa, bu u kishining fozilatidan bo'ladi, lekin qilmaydigan bo'lsa, bu gunoh emas, unga biron jazo bo'lmaydi deganlar. Lekin sunnatlarni mukammal qo'yishlik Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelgan sunnatlarni mukammal amal qilmayishlikni joiz bo'lmaganini bayon qilganlar sunnatlarni ma'lum bir qismini muhaqqaq qilish kerak bo'lganini bayon qilganlar. Shuning uchun har bir musulmoni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan ma'lum bir qismini qilib, ma'lum bir qismini qilmayishlik haqqi bor, lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelgan sunnatni hammasini qo'yishlikni joiz bo'lmaganini olimlar bizlarga kitoblarda bayon qilib qo'yganlar. Endi biz bu olimlarning kitoblaridan bizlarga aytgan narsalarni tushungandan keyin ana ahli sunnat olimlaridan bo'lgan ko'p olimlar bunlarni amaliy hayotlarida bizlarga ko'rsatganlar. Misol Ibn Taymiya, Ibn Taymiya, Ibn Qayyim al-Jawzi va Imom Navoviy rahimahumulloh bular dunyoda biron ayol bilan uylanmasdan biron ayolga nikoh qilmasdan mujarrad bo'lgan holatlarda vafot qilganlar. Bu kishilar yana islomga ko'p xizmat qilish uchun, yana islomga ko'p foyda berish uchun o'zlari e, vafot topganja mujarrad holatlarda yashagan turganlar. Aslan uylanishlik, biron ayol bilan nikoh qilishlik payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelgan sahih sunnatlardandir. ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelgan muakkad sahih sunnatlardan bittasidir. Bu zotlar ba'zi bir zaruratlar sabablik uylanmasdan yashayib ketganlar. Bunlar bu amali bize ki, ba'zi bir muakkad sahih sunnatlar bilan amal qilmasa bular ekan. Hatto Imom Shofiy rahimahulloh fatvo berganlar va aytganlarki, agar biron kishi uylanmasdan, bir ayol bilan nikoh qilmasdan mujarrat bo'lgan holatlarida sabr qilib ibodat bilan shug'ullanib tursalar, bu uylanishlikdan afzaldir deb fatvo ham bergandir. Imom Shofiy rahimahulloh. Xo'p, yana misvoq ishlatishlik muakkad sahih sunnatlardan bittasidir, lekin bugun e, islom ummatida ko'p musulmonlar bu sunnatni qilmayaptilar. Qalbuki bu ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kelgan sahih muakkad sunnatlardan bittasi. Va yana tahajjud namoz o'qishlik. tahajjud namoz o'qishlik ham payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan kelgan sahih muakkad sunnatlardan bittasidir. Lekin islom ummatining aksarlari bu sunnat bilan amal qilmayaptilar. Ana biz amali hayotimizda ham olimlarni kitoblarida va amallarda ham ko'rib turibmiz. Endi bu narsalarni tushungandan keyin shu savolimizni javobiga harakat qilamiz. Ya'ni Allohni bandalaridan bir bandani payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelgan sahih muakkad sunnatlardan birontasini band qilishlikka, ya'ni qaytarishlikka haqqi bormi yo'qmi? Qanchadan qancha insonlar bor bu oyat karimaga amal kishi bitta teshikdan ikkinchi marta chaqilmaydi. biz yo'limizni sarih hamma musulmonlarga jihadga borishlik farzi ayn bo'ladi. Bunlarning hujjatlarini ham qitolni maqsad qilishlik emas, balki undan keyingi g'oya murtadlar darajasiga ko'tarilganini Al-Valo val Baro kitobida Vadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, albatta eslatma mu'minlarga faqat mu'minlik sharti. Bunday da'vatlarni eshitmagan yoki eshita olmayotgan kishilarga yetkazib qo'yishlarini. Hurmatli birodarlar, siz yana qanday mavzudagi savollarga javob topishni istaysiz agar sizni yana boshqa savollar qiziqtirsa marhamat internetdagi 3 w jundur rahmon biz saytimizga o'z mulohazangizni qoldirsangiz inshaalloh javob topishga harakat qilamiz Yo Rabbim Jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga Yo Rabbim mehmon qilgin didoringa yuzingga yo rabbim jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga yo rabbim mehmon qilgin didoringa yuzingga Bandang sen deb ado bo'lsin mayli tandan judo bo'lsin bu jon senga fido bo'lsin ilohim Qurbon bo'lsin senga qonim fido bo'lsin jismu jonim nurga to'lsin to'rt tomonim ilohim Bandang sen deb ado bo'lsin mayli tandan judo bo'lsin bu jon senga fido bo'lsin ilohim Qurban bo'lsin senga qonim. Ayblarim ko'p, o'zim iqror kechir Jabbor. Gardanimda ko'p gunohliq amallar bor. Jannatinga arzigulik savobim yo'q, huzuringda so'zlamoqqa javobim yo'q. Hilvatlarda sajdaga bosh qo'yganim oz. Borgan sari kamaymoqda dilda ixlos, tag'in ixlos bog'iga bir kirib shayton ajr otliq daraxtlarni qilar payhon. Senga hatto sano aytar ziroat ham. Menchi ba'zan qilolmayman qiroat ham kun sayin dunyoga hoyi havas ortar, ibodat yo'lida jismim ortga tortar, dilda ixlos bo'lsa ba'zan zikrlar yo'q, oxiratdan xavfga solgan fikrlar yo'q, tongda masjid tomon ildam chopolmayman, xayri xushga bir shijoat topolmayman, zahri o'tkir so'zni paykon aylagancha, odamlarga qahr sochgan kunim qancha, tafakkur ham ketdi ba'zan uzoqlarga, ilindim g'aflat atalmish tuzoqlarga, imtihonlar kelsa ba'zan haqdan xabar olib, amallar ustidan nafsim kelar g'olib, bir savob qilganim ba'zan riyo bo'ldi, shon sharafga dilginam mahliyo bo'ldi, vaz tinglabon yuvmadim goh yurak dog'in, beamalman ba'zida vaz o'tar chog'im, kun aro dil gunohlardan ketar qotib, yelkada har ishni tinmay yozar kotib, tunda sokin yotib uyqu surar bo'ldim. ko'z ishqalab azondan so'ng turar bo'ldim bilmadim tergov kuni ne bo'lar holim sirot uzra yiqilmoqlik ehtimolim kuchim yetmas netay nafsim qiynamoqqa duchor etma jahannamda qaynamoqqa mador bergin tunda bag'rim tig'lamoqqa quvvatim yo'q tahajjudda yig'lamoqqa gunohlar bag'rida kelgan zavollar ko'p boshginamda aylanar har savollar ko'p javob izlab ko'p yechimsiz savollarga o'zim bilmay asir bo'ldim hayot ayollarga Hayolimni fitnalar ko'p qamal etdi, bilmadim avvalgi o'ylar qayga ketdi, fitnagarlar dil darchasini ochib ketdi, dilginamdan xush huzu ham qochib ketdi. Men gunohkor mag'firat et o'zing Rahmon, o'zing poklab jannatingga ayla mehmon. Yaqin etma o'lik dinsiz bandalarga, oxiratdan yuzin burgan gandalarga, jaholat qo'ynida tashlab qadamlarni ko'rib keldim qancha dinsiz odamlarni, o'zgararkan gohida do'st birodar ham yuz burarkan o'z og'amga barobar ham kimi nursiz kulib yolg'on quchoqlaydi kim o'qrayib dil shishasini pachoqlaydi yov bo'larkan bir tovoqdan tuz yegan ham o'zim senga qiyomatlik do'st degan ham qochdilar davraga do'st deb jamlaganlar shirin so'zlar qilib kiprik namlaganlar bugun do'stu yaqinlardan asorat yo'q ko'krak kerib ko'rsatilgan jasorat yo'q barchasi uchdi havoga misli bir chang va'dalar ham faqat faqat tilda qoldi attang barchasi qarshimda yolg'on ko'zin yoshlar kun kelib yuz burdi hatto qarindoshlar ular mendan ketdilar haq yo'lin topsam haqni tutgan mujohidlar tomon chopsam ular botil yo'lda qolmoq ko'rdilar eb menga ham zorlandilar qo'y ketmagin deb ko'plari faqat nomiga musulmonlar ba'zilarchi bir mahallik namozxonlar shukurki barchasi o'tmish otda qoldi jaholat ham o'shal kufriy yurtda qoldi men o'zimni soxta bitta mo'min sezganimda jaholat bag'rida daydib bezganimda boshim uzra o'zing rahmat nurin sochding jihod maydoniga hijrat yo'lini ochding qorong'u bir hayot so'nggi hajr bo'ldi so'ngra hijrat men uchun ko'p ajr bo'ldi mujohidlar ichra bardam turib safga qurol tutdim kufr otliq bir hadafga endi chin bir shahodatdan umidvorman mujohidlar bilan birga baxtiyorman faqat bir o'y yuraklarni ezar doim maydonga ham fitnagarlar bo'ldi qoim Dinda har xil ixtiloflar qalashmoqda, muhojirlar o'zaro gap talashmoqda. Biri aytar men u solih salafdanman, boshqasi der faqat fiqhiy tarafdanman. Din ustiga keraksiz yuk ortisharlar, arzimas bir misol uzra tortisharlar. Birov g'amgin agar unga amal tegmas, bir jamoat boshqasiga bo'yin egmas, dushmanni ham qo'yib endi bir tarafga bir-birlarini qo'ymoqdalar ilk hadafga. Bu ham ummat boshiga bir balo bo'ldi. jamoatlar fitnaga mubtalo bo'ldi. Musulmon o'zaro tursa qurol qayrab, bu holatni o'zing isloh ayla yorab, Yo Rab bu kun dilga taskin duo bo'ldi. Faqat zikring yuraklarga davo bo'ldi. Mujohidlar aro g'ashlik bo'lsa sodir, bu g'ashlikni yo'qotmoqqa o'zing qodir. Jamoatlar uzra birlik muhabbat ber. Ajal bersang o'limmas chin shahodat ber. Shahodat ul jannatinga dalil bo'lsin. Bizga xorlik istaganlar zalil bo'lsin. Aziz bo'lsin haqda izzat izlaganlar. Haqni anglab asl lazzat ko'zlaganlar, yovni urgan bilaklarga majol ber bergin, butun ummat boshiga bir rijol bergin, yo'q qilaylik barcha botil shiorlarni, fath qilaylik barcha kufri diyorlarni, musulmonlar emin erkin nafas olsin, barcha inson toza fitrat dinda qolsin, toki inson fisq fujurga qayta olmasin, fasod bosgan bir qarich ham yer qolmasin, qur yashaylik to shahodat erishguncha, baxtni topgan shahidlarla ko'rishguncha, shudir sendan tilak mangu buyuk Rahmon, barchamizni diydoringa ayla mehmon. mehmon qilgin didoringga yuzingga qalbim mushtoq zilolingga taslim bo'ldim jalolingga bog'lab qo'ygin halolingga ilohim ergashtirding haqoyatga yo'liqtirding hidoyatga yetkaz endi shahodatga ilohim qalbim mushtoq zilolinga taslim bo'ldim jalolinga bog'lab qo'ygin halolinga ilohim ergashtirding haq oyatga yo'liqtirding hidoyatga yetkaz endi shahodatga ilohim Yo Rabbim Jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga Yo Rabbim Mehmon qilgin didoringa yuzinga Yo Rabbim Jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga Yo Rabbim Mehmon qilgin didoringa yuzinga Mana endi yana navbatni ustoz Yahyo Hikmatiga beramiz. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qo'y hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. Bismillahir الله الرحمن Assalomu alaykum qadrli muhojir mujohid birodarlar 46 suhbat Sion donishmandlari majlislarining bitiklarini ko'rib chiqishimizda mana bu matniga yetib kelganmiz. Qudratli va tashkillashgan davlat bo'lib, faqat podshohlik davlati bo'lishi mumkindir. Podshohlik bo'lmagan davlat davlat emas, balki boshsiz olomon ko'r ko'rona podadir. Bugungi suhbatimizda inshaalloh shuni ko'rib chiqamiz. Ushbu matn o'zining ma'no mohiyati bo'yicha oldingi matnning uzviy davomidir. Esingizda bo'lsa, oxirgi suhbatimizda yahudiylar dunyo xalqlarini o'z davlatlariga qarshi isyon ko'tarishlarini uyushtirajaklarini reja qilganlarini ko'rgan edik. yahudiylarning maqsadlariga ko'ra xalqlar yiqitishlari lozim bo'lgan u davlatlar qanaqa xildagi davlatlar edilar bu davlatlar xususan Yevropada qirolliklar ekanini yahudiylar shu podshohlik tuzumini ketkazsalargina keyin xalqlarning ma'naviyatining o'zagini tashkil etib kelgan dindorlikni yo'qota olishlari rejasini da ko'rib chiqqandik. Ana endi podshohlik tuzumi va dindorlik ruhiyasini ketkazib, insonlarni buzuqliklarga mubtalo eta olish uchun Yahudo masonlar podshohlik o'rniga jumhuriyatni, dindorlik o'rniga demokratiyani keltirdilar. Negaki toki podshohlik tuzumi va dindorlik bor ekan, Bu g'alamislar insonlar jamiyatini xohlaganlaricha o'ynata olmasliklarini va o'zlariga kerak paytda istagan tomonlariga bura olmasliklarini yaxshi anglab yetgandilar. Bunday holatga, ya'ni imkoniyatga ega bo'la olish uchun ham ular yer yuziga jumhuriyat va demokratiyani joriy etdilarki, Endi nafsni erkin qo'yadigan bunday tuzumning shart-sharoitlarida odam bolasini har qanday buzuqliklarga cho'ktirib yuborish mumkin bo'lib qoldi. Insoniyatni fahshu fasod jamiki buzuqliklarga ketkazish yahudiylarga nimaga kerak bo'ldi? Bir kun kelib shu aynitilgan bashariyat ustidan juhudning hokim bo'la olishi oson bo'lishi uchun kerak bo'ldi. Unday bo'lsa, haqli bir savol tug'iladi. Xo'p, Yahud yer kurrasiga hokim bo'lmoqchi ekan, uning bu hokimiyati ham jumhuriyat va demokratiya tarzida bo'ladimi? Axir ular insoniyatni podshohlikdan yuz o'girishga va demokratiyaga yuzlanishga mudom chaqirib keladilar-ku va bugunga kelib shunga erishdilar ham-ku. Endi o'zlari ham albatta jumhuriyat va demokratiya nizomida ish tutsalar kerak-da deb o'ylarsiz. Ammo lekin buni qarangki, mana bu Sion bitiklari nomli dasturul amallarining biz bugun ko'rib chiqayotgan matnida ular demokratiyani emas, podshohlik davlatini maqtab o'tiribdilar u. Qudratli va tashkillashgan davlat bo'lib, faqat podshohlik davlati bo'lishi mumkindir. Hatto podshohlik bo'lmagan davlat davlat emas, balki boshsiz olomon ko'r-ko'rona podadir deb ham yuboribdilar u. Buni endi qanday tushunsa bo'ladi? Bundan oldingi matnda biz uni o'tgan suhbatimizda ko'rib chiqdik. Yahudiylar xalqlarning o'z podshohlik davlatlarini buzib yuborishlarini rejalashtiryaptilar u shuning izidan kelgan bugun ko'rib chiqayotganimizdagi matnda podshohlikni maqtab turibdilar. Buning yechimini o'zlarining shu Sion bitiklaridan topamiz. Gap shundaki, Sion donishmandlari bu bitiklarining qayerida davlatlarni buzib yuborish haqida gapirgan bo'lsalar, bu davlatlar albatta hoylarniki, ya'ni yahudmas xalqlarning davlatlari, hukumatlari ekanini aytganlar. Ammo shu kungacha biz ko'rib chiqqan bitiklarining qaysi joyida podshoh haqida so'z yuritgan bo'lsalar, uni albatta bizning podshohimiz Bani Isroilning podshohi deb o'zlarining Yahud podshohini aytganlar va bu podshohlari ularga endi keluvchi ekanini uni munosib kutib olgani jamiki Yahud xalqi tayyorgarlik ko'rishi zarurligini shu Sion bitiklarida ta'kidlaganlarini ham oldingi suhbatlarimizda ko'rib chiqqandik. Ularga endi keladigan bu podshohlari esa yahudiylardan chiqadigan dajjal bo'lishi haqidagi suhbatlarimiz ham oldinroq o'tgan edi. Demak, juhudlar yahudmas xalqlar uchun ularning podshohlik davlatlarining buzib yuborilishini, uning o'rniga fahish demokratiya nizomida yashashlarini ravo ko'ribdilar u o'zlarining kelajakda barpo etmoqchi bo'lgan uning podshohi Dajjoli La'inning o'zi bo'ladigan o'zlarining olamiy Yahud davlati uchun esa demokratik jumhuriyatni emas, balki faqat podshohlik nizomini xohlabdilar. Bu nobakorlarni ko'rdingizmi? Sizga qo'lingizdagi yaxshiroq narsani puf, bu yomon narsa, tashla uni deb tashlattirib, evaziga tamoman bo'lmag'ur narsani tutqazadilar-da, o'zlariga esa haligi tashlattirishgan yaxshiroq narsani oladilar. Shuning uchun ham juhud deyiladi-da bular. Yahudiylar orzu qilishayotgan va hozirda uning ayrim qismlarini jadal qurib borishayotgan, boshida dajjal turishini mo'ljallashayotgan o'zlarining olamiy yahud davlati uchun aynan podshohlik tuzumini tanlaganliklari shulardan ham ko'rinib turibdiki, birinchidan nazarda tutishayotgan Dajjolni Sion bitiklarida podshohimiz deb nomlashgan. Uni bizning prezidentimiz yo premier ministrimiz yoki davlat raisimiz demaganlarda. Shundan ham ma'lum bo'ladiki, Yahudiler podshohlik tuzumini nazarda tutmoqdalar. Chunki podshoh deb jumhuriyatning emas, podshohlik davlatining boshini aytiladi. Ikkinchidan, biz bugun ko'rib chiqayotgan matnlarida Yahudi donishmandlari aynan podshohlikni maqtaganlar, jumhuriyatni emas. Shu darajada maqtaganlarki, podshohlikdan boshqacha davlatni umuman davlatdorlik deb ham hisoblamaganlar, hatto boshsiz olomon ko'r-ko'rona poda deb qoralab tashlaganlar. Shunday bo'lgach, yurgizmoqchi bo'lishayotgan o'z jahoniy davlatlarining shunaqa bir poda bo'lishini o'zlariga ravo ko'rish olmaydi-ku axir. Endi podshohlik davlat tuzumini uning qaysi sifatlariga ko'ra Sion donishmandlari yoqtirib qolibdilar deilsa, buning javobini ham ushbu matnda berib qo'yibdilar. Uning qudratli va tashkillashgan davlat bo'lgani uchun haqiqatan ham podshohlik nizomining zotiy sifatlarida hokimiyat bir qo'lda bo'ladigan yakka hokimlik, podshohning salohiyatlari cheklangan muddatga bog'lanib qolmaganlik, uncha muncha e'tiroz yo noroziliklarga yo'l qo'ydirmaydigan podshohlik obro' e'tibori davlat tizimini mustahkam ushlab turadigan suloladorlik va davlatni poydor qilib turuvchi boshqa omillar bo'ladi. Bu tarzda tashkillashgan hamma bir boshga bo'ysindirilgan bir qo'lda boshqariladigan davlat albatta qudratli ham bo'ladi. Yana muhim sifatlaridan mamlakatni o'zaro raqib hizblarga bo'lib tashlaydigan siyosiy kashmakashliklar podshohlik nizomining tabiatiga yot ishlardan bo'ladi. Ijtimoiy hayot ko'p hollarda suvning oqishiday bir xil osoyishtalikda oqaveradi. Bugunning kechagi kundan farqini bilolmay qolasan kishi. kunlar bir xildagi yumushlarda kechaveradi. Siyosiy tortishuvlar asosan saroy ahlining ichida, hukmron doirada bo'lib turadi. Oddiy xalq aralashtirilmaydi. Natijada podshohlik tuzumida ijtimoiy barqarorlik ancha poydor va davomliroq bo'ladi biznillah. Siyon donishmandlari bo'lajak o'z davlatlarini shunday barqaror bo'lishini juda-juda xohlashgan albatta. Hozirgi ko'rib turganimiz kichikkina Isroil davlati bunday tuzilmagan. U ham Yahudmas davlatlarniki kabi demokratik jumhuriyat etib qurilgan. Chunki ko'zlab qo'yishgan ustida Dajjal turadigan Buyuk Isroil deb atalmish u Isroil davlati emas bu, balki o'shaning keldi-keldisini tayyorlab turuvchi vaqtinchalik davlatcha xolos. Boshqa yahudmas xalqlarga esa Sion donishmandlari nuqul podshohlik bo'lmagan fahish va yengiltak demokratiya nizomini ravo ko'rganlarki, u ularning bu matndagi iboralari bilan aytganda dunyo xalqlarini boshsiz, boshoqsiz olamonga ko'r-ko'rona podaga aylantirib berayotgan olami Yahuda masonlikka ayni ana shunday holatni hosil qilish kerak edi va shu bilan ular jahon xalqlarini xohlagan paytlarida xohlagan ko'yga solib kelmoqdalar. Mavzuning davomini inshaalloh kelgusi suhbatimizda davom ettiramiz. Va jazakumullohu xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va oxiru da'vana anil hamdulillah assolatu salatu vassalamu ala rasulillah. Isroil etsyon, shaytonni qilding qo'y, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. Endi esa birodar Shayx Anwar Avlaqiy darsliklardan tinglaymiz. Intisaruhu ala shaytanihi الذي يتربص به ويحاول إعاقته عن الجهاد بكل السبل. The second form of G'alabaning ikkinchi ma'nosi. G'alabaning ikkinchi ko'rinishi bu Alloh yo'lida jihodga chiqqan odamning shaytonga qarshi g'alabaga erishishidir. Shayton insonni Alloh yo'lidagi jihoddan to'sishga harakat qiladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan Buxoriyda kelgan hadisda shunday deyiladi. Shayton insonni iymon yo'lida turib, uni dining va ota bobolaringni dinidan qaytasanmi deb iymon keltirishidan qaytarishga harakat qiladi. Lekin inson unga xilof qilib iymon keltiradi. So'ng shayton u insonni hijratdan to'sish maqsadida unga ey inson mol dunyoying va qarindoshlaringni tashlab ketasanmi deydi. Inson uni gapiga xilof hijrat qiladi. So'ng shayton uni jihod yo'lidan to'sishga harakat qiladi va shunday aytadi: Sen o'lishing va Oilang boshqasiga eriga tegishi mumkin va boyliging esa boshqalarga qoladi. Inson unga itoat qilmasdan Alloh yo'lida jihad qilib shahid bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u insonga Alloh jannatga kirgizishini va'da beradi deb aytadilar. G'alabaning 3-ma'nosi Mujohid hidoyatlanadi. Mujohid Alloh taoloning mana bu oyatiga tushadi. bizning yo'limizda jihod qilgan, kurashgan zotlarni albat o'z yo'llarimizga hidoyat qilurmiz. Aniqki Alloh chiroyli amal qiluvchi zotlar bilan birgadir. Alloh seni hidoyat qilishi bu g'alaba emasmi? Biz aslida hidoyatni izlamayapmizmi? Alloh aytadiki, agar mujohada qiladigan bo'lsak, biz u tomonidan hidoyatlanamiz. Agar endi ummat Alloh yo'lida jihad qiladi ekan, unda bu ummat hidoyatlangan ummat bo'ladi. Biz hozirda zalolatda yurishimizning asosiy sababi biz Alloh yo'lidagi jihodni tashlab qo'yganmiz. Lekin ummat uyg'onib, o'z vazifalarini bajarishni boshlab, Alloh yo'lidagi jihodni boshlar ekan, Alloh ummatni hidoyat qiladi. Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shunday deganlarini eshitdim. Yini bilan shug'ullanishga kirsangiz, mollarni dumidan ushlasangiz, ziroat bilan xursand bo'lib jihodni tark qiladigan bo'lsangiz, Alloh sizlarni xorlikka tashlab qo'yadi va to'yinki o'z diningizga qaytmaguningizcha sizlarni undan chiqarmaydi. Bundan tashqari, avvalgi olimlarimiz bir fatvo ustida tortishib qoladigan bo'lsalar, uni oldingi maydonda yurgan mujohidlarga yechimini hal qilish uchun jo'natar ekanlar. Chunki ular mujohidlar Alloh tomonidan hidoyatlanganligini bilishardi. G'alabaning 4-ma'nosi jihod yo'lidan qaytaradiganlarga qarshi g'alaba. Alloh yo'lida jihodga chiqar ekansiz, sizni Alloh yo'lidan qoldirishga harakat qiladiganlarga qarshi g'alaba qozonasiz. Unday kimsalar sizni tilingizda gapiradi. musulmonman deb da'vo qiladilar. Lekin ular jihodga qarshi dalillarni o'zgartirib gapiradilar. Alloh ular to'g'risida mana bunda aytadi. Agar ular, ya'ni munofiqlar sizlarning orangizda jihodga chiqqanlarida ham sizlarga faqat ortiqcha ziyon bo'lgan va o'rtalaringizda sizlarni fitnaga solish uchun yugurib yelib yurgan bo'lur edilar hamda oralaringizda ularga quloq soladiganlar ham topilgan bo'lur edi. Alloh zolim kimsalarni bilguvchida. Tavba surasi 47-oyat. Bunday kimsalar shayxlar shaklida keladilar va bu jihod vaqti emas deb sizlarga aytadilar. Endi ular shayx bo'lganlari uchun sizlar ularni gapiga quloq solasizlar. Alloh oralaringizda ularga quloq soladiganlar ham topilgan bo'lar edi deb aytadi. Nima uchun bunday kishilarga quloq soladilar? Chunki ularni obro'li mansablari bor. Ular o'z jamiyatlarida lider va olim bo'lib olganlar. Ular musulmonlarni Alloh yo'lidagi jihoddan qoldirishga harakat qiladilar. Kimda kim musulmonlarni Alloh yo'lidagi jihoddan qaytarar ekan, u munofiq hisoblanadi. Chunki bu oyatda munofiqlar to'g'risida aytilgan. Mujohid bo'lgan musulmon u odamlarning gaplariga quloq solmaydi. u ularning mansabiga aldanmaydi. Ularni go'zal gaplariga va fatvolariga ham aldanmaydi. Mujohid unga Alloh nimani buyurgan bo'lsa, shuni qiladi. Bu bugungi kunimizdagi yosh birodarlarimiz ichidagi katta fitnalardan ekanini ko'rib turibmiz. Yosh avlodlarimizning ulamolari ularni jihodga qiziqtirish o'rniga ularni jihoddan olib qolishga harakat qilmoqdilar. Bu oyat sahobalarga aytilgan edi. Sizlar ularga quloq solasiz deb. Sahobalarning iymoni zaif emasdi. Lekin ular ichida ham shunday munofiqlarga quloq soladiganlar topilgan bo'lardi. Chunki bunday munofiqlarning o'z obro' e'tibori bor. Lekin Alloh bu munofiqlarni lashkar bilan jihodga chiqmasligi bilan sahobalarni ularga quloq solishlikdan saqlab qolgan. Agar unday munofiqlar jihodga chiqadigan bo'lsalar, mujohidlar orasida fitnalar qilgan bo'lardilar. Bu fitnaning og'irligidan Alloh sahobalarni ogohlantirib, bu odamlar to'g'risida shunday aytadi. Jihoddan qolgan munofiqlar Allohning payg'ambariga xilof qilib, qolganlardan xursand bo'ldilar va mol va jonlari bilan Alloh yo'lida jihod qilishni yomon ko'rdilar hamda bir-birlariga bu issiqda urushga chiqmanglar dedilar. Ey Muhammad alayhisalom, ayting, agar ular anglay olsalar, jahannam otashi yanada issiqroqdir. Tavba surasi 81-oyat. Mujohid o'z nafsini, shaytonni va uni Alloh yo'lidagi jihoddan to'sadiganlarni mag'lub qiladi. Bu juda katta g'alaba. Bizning yoshlarimizning juda katta qismi o'z Robbilarini haqiqiy ma'noda rozi qilishni xohlaydilar. Lekin mana shunday munofiq shayxlar va musulmon televideniye va radio yulduzlari sabab ana shu yoshlarimiz Alloh yo'lidagi jihoddan ortda qolmoqdalar. Obro va mansab egalari bo'lgan bu insonlar qanchadan qancha gunohlarni yig'ayotganlarga bir qarang. Ularning qilayotgan ishlari kofirlarga xizmat qilish bo'lib qolmoqda. ularning da'vatlari kofirlarning foydasiga bo'lmoqda. Agarchi ular bu xizmatlarga pul olayotgan bo'lsinlar yoki yo'q, agarchi ular xavfsizlik xizmatchilari bilan uchrashgan bo'lsinlar yoki yo'q, bu hech narsani o'zgartirmaydi. Agar sening xizmating kofirlar foydasiga bo'layotgan bo'lsa, demak sen ularning biri bo'lasan. G'alabaning 5-ma'nosi jihad maydonida sobit qadam bo'lishlik. Agar mujohid sobit qadam bo'lib, Alloh yo'lidagi har qanday mashaqqatlarga sabr qilib, jihad qilsa, u katta g'alabaga erishgan bo'ladi. Agar mujohid Alloh yo'lidagi jihadga mahkam bog'lansa, u muvaffaqiyatga erishibdi. Jihad bugungi musulmonlar ichida kundalik, ah, oddiy amallardan hisoblanmay qolgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam davrlarida o'zgacha bo'lgan. Sahobalar jihoddan qaytsalar, ular qahramon hisoblanar edilar. Odamlar sizni jihodga chiqishga targ'ib qilishardi. Hatto ota o'z farzandi bilan kim jihodga chiqish to'g'risida talashib tortishganligi haqida rivoyatlar bor. Bu esa hozirgi kunimizdan ancha farq qiladi. Bugun ko'plab odamlar senga qarshi bo'ladilar. Ota-onang senga qarshi bo'ladi. Do'stlaring, mahalla, qatnab turgan masjiding va o'z hukumating senga qarshi bo'ladi va hokazo. Ana endi shularning hammasiga e'tibor bermasdan uzoq yil jihod ibodatini sabr qilib davom ettirishing katta g'alaba hisoblanadi. His hayajonga to'lib ketib, 1-2 oy jihod qilib, so'ng jihodni tashlab ketish to'g'risida gapirayotganim yo'q. Aksincha, bu yo'lni tanlagandan keyin unda davomiy ravishda jihod qilishni nazarda tutmoqdaman. Juda ko'p musulmonlar Alloh yo'lidagi jihoddan qaytib kelib, o'z g'oya va fikrlardan tavba qilib, jihodni xayollardan chiqarib tashlaganlar. Ularning ko'plari hozirda nafslari uchun yashamoqdilar xolos. Katta hovli, qimmatbaho mashina sotib olib, dunyo uchun yashab yurishibdi. Ayrim musulmon hukumatlar ulardan qo'rqqanliklari uchun ularga ish xotin, uy joy topib berishga harakat qiladilar. Bularning hammasi sobiq mujohidlarni uh, yana jihodga yaqin bormasliklari uchun xolos. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maxfi da'vat boshlaganlarda bunga hech kim qarshilik qilmagan va e'tibor ham uh, qaratmagan. Lekin qachon Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z da'vatlarini ochiq boshlaganlardan keyingina dushmanlar ayon bo'la boshladi. Bu esa har taraf foydalanib qolishi mumkin bo'lgan siyosiy holatni vujudga keltirdi. Bunday holatdan foydalanib qolishni xohlaydigan odamlar bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xavf tug'dirayotganliklarini ko'rgan Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, ayrim dunyoviy narsalarni taklif qilishdi. Qudrat, boylik va ayollarni. Bu takliflar ko'p erkaklar xohlaydigan narsalardan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu takliflarga hatto o'z fikrlarini bildirishdan ham bosh tortdilar. Gap shundaki, kimda kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashar ekan, u ana shunday qiyinchilik va dunyoviy takliflarga ro'paro keladi. Jihad yo'lida yurar ekansan, senga ham ana shunday takliflar tayyorlab qo'yilgan. U takliflar o'z yo'lida. who fell down in the traps of shaitan. وكم رأينا آخرين لم يصبهم من الشدة والشقاء ما أصاب غيرهم ممن لا يزال ثابتا يجاهد وهم لم يهزموا في الميدان ولكن الدنيا هزمت مبادئهم وهزمت قناعاتهم لفتهم تيارات فاسدة فأصبحوا لها خدما يخذلون ويعذرون لهزيمة قناعاتهم بآلاف الأعذار أليست هذه هي الهزيمة والثبات على المبدأ هو النصر الحقيقي Ayrim odamlar dunyoga yengilib mag'lub bo'lishgan. Ayrim odamlar jang maydonida mag'lub bo'lishgan. Lekin haqiqiy mujohidlar har qanday holatda ham o'z aqidalarini o'zgartirmaganlar. You give your life for the truth. How true you are to Allah You abide by His laws Sivatlik shahid bo'lgan fidoi birodarimiz Inomullohning nashidasi You're on your way out the door, strapped with 20 pounds of C4. If I were you, I couldn't ask for more. May Allah grant us victory in this war. Move closer to the infidels and pull the pin. By that time you're in Jannat and free from every sin. The Ummah is under oppression. And there's brothers like you who teach the kuffar a lesson. I'm with you with my AK-47. Insha'Allah we will meet in heaven My brother where are you going? You're on your way to the sky How beautiful are you? You give your life for the truth How true you are to Allah you abide by His laws. You gave up everything that you had, and you strive on the path of jihad. The world calls you a suicide, but from the truth they are blind. By their desires they are. qayga ketyapsan ey birodar sen jannat yo'lidasan qanday ham nurlisan sen hayotingni haq uchun beryapsan qanday ham Allohga sodiqsan uning qonunlari bilan yashading uning uchun hamma narsadan kechding jihad yo'lida harakat qilding mana sen eshik oldida sifor portlovchi moddani bog'lab Robbing tomon ketmoqdasan You're on your way to the sky How beautiful are you? You give your ah, Mashallah. Alloh taolo shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davridan beri shu kungacha o'zini jonini din yo'lida qurbon qilgan birodarlarimizni o'zi rozi bo'lsin. Va bundan tashqari shu bugungi kunda mana shunaqa holatlarda yana islom o'g'lonlarini shunaqa jonini fido qiladiganlarni Alloh taolo o'zi ko'plab chiqarsin. Amin aytganingiz kelsin. Hozir mana oxirgi paytlarda qaysiki jihodiy filmni ko'rsangiz, e, ko'plarida fidoilik amaliyotlari ko'rsatilgan. Mana shu tobora fidoi mujohidlar ko'payib borayotganidan dalolat bu. Ha, to'g'ri aytasiz. shu hozirgi kunda fidoilarimiz ham alhamdulillah o'zi asosiy bizni katta bir qurolimiz o'tiribdi-da, hozir katta bombamiz o'tiribdi. Chunki hozir kufr ham o'zi ham bilmay qolyapti, ya'ni fidoilarimizni. Masalan, boshqa nimalarda bilib olishligi mumkin, lekin bu alhamdulillah fidoilar Alloh taolo bizga katta bir ne'mat qilib berdi, chunki bular iymonning lazzatini bilganligi uchun ya'ni shunday bir amaliyotlarimiz tobora kuchayib boryapti. Birodar, mana dasturimiz oxirlab boryapti. Dastur so'ngida o'zingizni bir e, fikringizni bildirib o'tsangiz, qaysi masala hozir dolzarb deb o'ylaysiz? Qaysi holatlar sizni quvontiryapti-yu, qaysi holatlar sizni xafa qiladi? E, shu to'g'risida bir o'zingizni fikringizni aytib o'tsangiz. O'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari esimga keladi shunaqa vaqtlarda Rasululloh sallam davrida osha din g'arib bo'lgan edi. Juda g'arib holatda bo'lgan. Osha mushriklar sahobalarni azoblagan, har xil qiynoqqa solgan, erkin Robbisi robbilarga ibodat qila olmagan. Bugungi kunda ham mana shu ahvolni ko'rib turibmiz. Chunki Rasululloh sallam badal islamu g'ariban va sa'udu kama badaa. Ya'ni islom g'aribligi bilan boshlandi va qanday boshlangan bo'lsa shunday holatga qaytadi degan hadislarni bugun ko'rib turibmiz mana. Bundan tashqari qo'limizda bu cho'g'de turishligi bu dinda hmm. yoki ana shu yordamchilar topilmasligi bugungi kunda bizni ko'zimizga ko'rib turgan dozab masalalardan shu endi. Hmm. Endi shu vaqtlarda hozir biz aytamizki, musulmonlar Alloh taoloning yo'lida, Alloh taoloning yuzi uchun deb kelgandan keyin endi turib berishligi kerak bo'ladi albatta. Hmm. Har qanday musibatlarga, har qanday bir qiyinchiliklarga chidashligi kerak bo'ladi. Ya'ni har qanday bir shahidlarni berishligi bilan, masalan, birodarlardan ajralishlik bo'lsin yoki umuman e, yatimlarimiz sovuqlarda qiynalib yurishlari bo'lsin, ya'ni chidashlik kerak bo'ladi deb men o'zimni fikrlarim shu. Undan tashqari yana e, bu holatlarda faqatgina Alloh taolo bilan bog'lanishlikni men afzal deb bilaman. Ya'ni o'zimizni o'zimiz ichimizdan siqmasdan, qiynamasdan ana shu holatimizni o'zimizni holatimizga qarab turib bir qamoqxonadagilarning holatiga qarab qo'yishligimiz kerak. Hmm. Ya'ni biz yozgi kunida masalan isib ketganimiz ustimizdan bir paqir suv quyib oladigan bo'lsak, bular qanaqa holatda? Hmm. Yoki tomog'imizdan bir luqma o'tayotganda bular nima qilyapti hozir? yoki kech payt biz xotirjam boshimizni qo'yayotganda bir bolishga bular qanaqa holatda hmm. yoki biz boshimizni sajdaga qo'yayotganda bular sajdaga boshini xotirjam qo'ya olyaptimi asosiy masala alloh taologa qattiq bog'lansa hmm. shu narsani men muhim deb bilaman har xil kerak emas masalalarni ko'tarib yurishlik o'ziga ya'ni rasululloh kishining islomini go'zalligidan o'ziga kerak emas bo'lgan narsalarni tark e, etishligi. Mana shuna deganda Rasululloh sallam. Hozir ko'ryapmiz, odamlar o'ziga kerak emas bo'lgan narsalarni ko'tarib yuribdi. Hmm. Shu narsalarni yo'qotishlik kerak, ya'ni o'zidan. Avvalan bu narsa nasihatlar o'zim uchun e, va ummat uchun aytaman. Ya'ni hamma o'zini vazifasini qilsin, hamma ummat yukini tortsin, ummatga yuk bo'lmasin deb, ya'ni xosatan shu holatlarda yer yuziga go'yoki hozir sig'may qoldikda hozir biz ya'ni meni ko'zimga shunday ko'rinib turibdi shunaqa g'arib bo'ldiki biz o'zimiz vatanimizga kerakli desak o'zimiz vatanimiz mukammal zulm biz vatanga hozir xohlamaymizki bir xorlik bilan kirishdi xohlamiz biz faqat qurol bilan kiramiz yoki shahodat shahid bo'lamiz alloh rozi bo'lsin birodar alloh taolo jamiki mo'minlarni o'zi oxiratda jannatda jamlasin amin hozir mana dastur so'ngida xabarlarga o'tamiz xabarlarni o'qib, inshaalloh muxlislarimiz bilan xayrlashamiz. Jahonda nima gap? Qisqa satrlarda. Afg'oniston Afg'oniston poytaxti Qobuldagi markaziy saylov idorasiga mujohidlar kirib, davlat xodimlarini birin-ketin o'qqa tutdilar. Natijada saylov tashkilotchilarining 9 nafar xodimi o'ldirilgan, 15 tasi yarador bo'lgan. Qobuldagi Ichki ishlar vazirligi binosiga fidoi mujohid hujum qildi. Darvoza oldida yuzaga kelgan portlashda vazirlikning 9 xodimi o'lgan, 12 tasi yarador bo'lgan. Afg'onistonning Zovil viloyatida yo'lda ketayotgan NATO ning harbiy karvoni minaga tushib portladi. Portlashda NATOning bir askari o'lgani va 3 tasi yarador bo'lganini kufr kuchlari bildirib o'tdilar. Qobuldagi O'zbekiston va Qozog'iston elchixonalari o'rtasida joylashgan yordam berish tashkilotiga fidoi mujohidlar hujum qilib kirdilar. Tashkilot asosan xorijiylar, jumladan amerikaliklardan tashkil etilgan. Hujum oqibatida kufr kuchlari va Afg'oniston murtatlaridan 10 dan ortig'i yo'q qilinib, 20 dan ortig'i turli darajada tan jarohatini oldilar. Qunduz viloyatining Xonobod tumanida politsiyachilar karvoni minaga tushib portladi. Kuchli portlashda murtatlardan 16 tasi o'ldi, 20 dan ortig'i yarador bo'ldi. O'lganlar yaqinlariga amaldagi prezident Hamid Karzay chiqish qilib, chuqur hamdardlik bildirdi. Afg'onistonda prezidentlikka nomzodlardan biri bo'lgan Abdulla Abdulla Hirot viloyatiga xalq bilan uchrashuvga kelganida bir fidoi hujum qilmoqchi bo'lganida uni murtatlar ushlab oldilar. Afg'onistonning Saripul viloyatida viloyat hokimligiga nomzodlardan biri bo'lgan Husayn Nazariy o'zining sheriklari bilan mashinalarda ketayotganlarida mujohidlar ushlab chetroqqa olib borib, hammasini otib tashladilar. AQShning poytaxti Washingtondagi Oso qishlog'iga Alloh taoloning balosi kelib, qishloqdan loy bosib qolgan. Hozircha 30 ga yaqin o'lik topilgan. Yana 110 atrofidagi kishilar yo'qolib qolgan. Ayni paytda yo'qolganlarning izlash ishlari ketmoqda. AQShning Texas shtatidagi kofirlarning Fort Hood nomli harbiy bazasida yana o'qlar ovozi eshitildi. Ma'lum bo'lishicha, qurollangan qotil baza ichidagi askarlarni o'qqa tutib, mashinaga o'tirgan. Mashinada ozgina masofa yurib, bazadagi boshqa xonalarni o'qqa tutgan. Keyin qotil o'zini o'zi peshonasidan otib o'ldirdi. Hozircha bu qahramonimizning ismi oshkor qilingani yo'q. Shundan so'ng bazani politsiyachilar va boshqa qurolli kuchlar o'rab oldilar. Muvaffaqiyatli kechgan amaliyotda atiga 4 ta askar o'lgan, 16 tasi yarador bo'lgan ekan. Musulmonlarni xursand bo'lishiga sababchi bo'lgan Mergan Iroqda mujohidlarga qarshi kurashgan askarlardan biri bo'lgan. Alloh taolo kofirlarning bu kabi amaliyotlarini o'zi ziyoda qilib bersin. Pokistonning sobiq prezidenti Lol masjidi qizlarining kushandasi Parvez Musharrafga Pokiston Oliy sudi davlatga va Pokiston xalqiga xiyonat qilganlik aybini yukladi. Parvez o'ziga qo'yilayotgan ayblarni rad etmoqda. Iroq, Bag'dod, Fallujah va Tikrit shaharlarida hafta davomida fidoilik va boshqa hujumlar amalga oshirildi. Mazkur amaliyotlarda 20 dan ortiq murtat yo'q qilinib, 50 dan ortig'i yarador bo'ldi. Hindistonda Madhya Pradesh shtatida S-130G, ya'ni Hercules deb nomlangan tayyoralari harbiy tayyorgarlik o'tayotgan vaqtda halokatga uchradi. Halokat natijasida 5 kishi o'lganini Hindiston rasmiylari aytib o'tdilar. Chilida kuchli yer qimirlashi sodir bo'ldi. Rektor shkalasi 8.2 dan 2 ni tashkil qilgan yer qimirlashi oqibatida binolarga jiddiy shikast yetgan va bir bino qulashi oqibatida 5 kishi o'lgan. Bundan tashqari mazkur mamlakatga tsunami to'foni kelish xavfi borligini ham rasmiylar aytib o'tdilar. Nigeriyadagi Boko Haram mujohidlari turli yerlarda 4 ta fidoilik hujumini amalga oshirdilar. Jami hujumlarda Alloh va rasulining dushmanlaridan 19 tasi o'ldirilib, 70 dan ortig'i yarador qilindi. O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti ostida Qirg'iziston va O'zbekiston xavfsizlik kuchlari antiterror 2014 mashqini o'tkazdilar. Ushbu mashqni o'tkazishlardan maqsad mazkur davlatlarga mujohidlar tashrif buyurishi ehtimoli borligi va ularga qarshi jiddiy qarshilik ko'rsatish bo'lgan. Mashqni kuzatishga Rossiya, Xitoy va Tojikiston vakillari taklif etilgan. Shuning bilan bugungi juma dasturimizga yakun yasaymiz. Sizlar bilan keyingi juma dasturlarimizda inshaalloh uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. في الموت بشارة لا زال الدنيا لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرق بالرعب جدارا